DKB DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network, DXKD broadcaster ng Pilipinas. Oras karon alas tres sa kahaponon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Ang pag-ampo sa alas tres. Namatay kay Jesus, apan ang tuburan sa kinabuhi, midagayday alang sa mga kalag ang kalawran sa kaluoy na ukab alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili masukod nga Diyos tong kaluoy. Lukpa ang kalibutan, ug ibukbo ang imong kaugalingon kanamo. O dugo ug tubig, nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon. kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon. kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, hari sa kaluoy, nagasalig ako kanimo. Thank you. double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Tayo na sa inyong e. tulay ng pamilya. ang Stain Away Enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ibang dumit mancha. Hello, Light Bar Blue. Isang labanan yan. As tested polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. RPN. Radio Philippines Network. DXTV Dipolo Radyo Ronda Pulis Diwan Kining programa alang sa mga kandidato sa politiko diin gawas nung ipadungog ug ipabati sa mga katawan ang mga plano sa pagdumala sa ginsakupan Pulis Diwan mag-awhag ngadto sa mga kandidato sa politiko sa pagbutyag sa ilang mga advokasya, plataporma ug tumong pinaagi sa ligon nga prinsipyo sa pagpanerbisyo. Who is the one magsilbing tingog sa katawan, manasyonal o lokal man kini nga programa, alang kini sa atong mga kaigsuunan nga politiko, din dinhi ninyo ipagawas o ipadungog sa mga katawan ang inyong mga advokasya. Mahitungod na sa kalambuan sa syudad sa Dipolog, munisipalidad, ingon man sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Atong ipailad dinhi atong kaugalingon, pinaagi ni ining atong bagong programa, ang Boses ni Juan sa RPN DXKD Dipolog. Ang is 2025. Yes, mayong hapon kaninyong tanan. Ano sabta sa itong programa ang Boses ni Juan 2025. Atong kauban dali sa studio, si Miss Medalyn Borja o si Jennifer Junior Delica o sa itong partner sa Master Control, si Doike Apa Pigarido o si Kuya Box Bukayaw. Sa itong Admin and Finance Assistant, Mrs. Genevieve Ilioliwagon at mga kauban nga na sa transmitter room, sila ni Eugene Scarpe o si Roland Donio. Magubanta ka ninyo sa alas 3 ngadto na sa alas 4 sa kahaponon hilang sa RPN DXKD 1053 kHz Radio Ronda Dipolog City. So ano yan nasabta sa atong programang Boses ni Juan? Yes. Atong mga hilisgutanan, andam-andam mo na, guys. Sa yes. mga partner dito, mga mag-iitan kayo niyo, oh, magpanipani ka tunay. Eh. <laughs> magpanipani sa mga kapatid. Sanay, eh, laging handa. Laging handa. Laging handa, mudawat o kuan ba? Dapat og snack. May issue ba? Oh, ah. yes. Kana, kana issue. Kana man. Grabe. So, ako na yung iawhag ang atong mga viewers, atong mga listeners nga karong uh, hapuna sa atong Radyo Ronda Balita, atong inyong makauban ang atong mga senior high school uh, media intern no sa Zamboanga del Norte National High School dili sa uh, um, relax ang atong mga media intern manggitan mm, uh, na mas JRMSU salamat <laughs> salamat sila so padayon ta sa atong chika. So, kabahin ni Tatay Digong, no? Atong sulito ni karon si Manahuna. Ang mm. kabahin ni Tatay Digong yes. ang atong ex-president na gimahal sa kinatibukan Pilipinas. Sa nasud diri sa Pilipinas. Yes. So sa do naman ganay mga uh, kanang na ang singalan na mga mga nagbatikos karon ni Tatay Digong. Mm pero gamay ra gyud sila. Mas daghan ang simpatiya. Daghan gyud ni simpatiya ni yes. Tatay Digong sa pagkakaron, no? So nahidangat ni Tatay Digong sa Netherlands o kaganiha ba to buntag mm oh, buntag no abot na siya so dito na ah, hidangat na siya doon ay mga gihimo na mga proseso saon to so ang mga supporters po niya ah, sa Netherlands andam pug kaayaw ni tagbo no sa gawa sa gate mm -mm. sa ICC Grabe. Dala o mga placards, mm. nga We love you, Tatay Digong, Duterte, Duterte, siyagit sa mga katauhan dito. Mga OFW dito sa Netherlands. So, yes. sa so, dili pa di ay guys, ato na yung i-acknowledge ang atong kaubang stasyon sa RPND XPP. Ah, nakahook up ka na Pagadian. So, live talk karon sa Pagadian City. Thank you guys. Uh, thank Kita you sa, oh, mm-hmm. sa itong mga viewers, sa itong mga listeners sa Pagadian. Nakaking salamat kaninyong tanan. So, kung doon na ganin mo yung mga ikasalmot, inyong mga pamahayag, yes. Pagawasan inyo diri sa atong stasyon, diri lang sa comment section. Pwede mo maka-comment dire karon mm-hmm. kabahi sa uh, kahimtang o sa inyong mga komentaryo sa pangapanghitabo ni Tatay Digong mm-hmm. Duterte. So dugang kanin, dugang mo karonda madi karonda madi <laughs> na sa tumang naobserbahan gikan pa tong uh, ah, March 11 no tong pagkadakop ni uh, ni Tatay Digong no so init jud kayo ang mong issue labi na kay kanila gid ang ICC wala gud ni sila katungod daw dinhi sa atong nasod nga mo na sa mohatag og judgment sa usa ka politiko labi na sa administrative nga kaso nga uh, giatubang karon ni uh, ah, President uh, ah, kanhi presidente Rodrigo Duterte so ila nang gi-question nganong nangialam ang ICC nga dapat yud unta magikan jud sa ato ang kaning paghusay no sa maong ka kaso. Mo Mo lagi. Eh. Mm. Sige, sige, badayon. Mo dagang pong nasuko lagi daw okay, ang ICC wala jurisdiction yes. sa Pilipinas. Mm-mm. Unless if ni cooperate ang atong gobyerno dire. Yes. Mo dagang nasuko ni BBM ana na makita po na to ug unsa gyud grabe ka impact ni mm. Duterte mm. no isip bisag kanhi presidente na no. Mm-mm. Makita nimo ang impact niya yang gibilin sa Pinoy kay bisan pag nadakpan siya pero yes. ang iya ang kuan ang iya bitong ang simpatya ngayon nakuha kay dili lang sa Pilipinas kundi sa lain pang nasod. Oh, yes. oh, China na China. Isa sa naapektuhan <clears throat> ang China kay ang Prime Minister sa China close pod kaayo ni mm, amigos Tatay Digong. Mm. Si Trump sab, di ba? Mm, amigo si pa sila. Mm. Na, so nihatag yun og simpatiya pod sila sa nahitabo ni Tatay Digong. Sa abi ninyo guys, yung ug na magana yung mga salaod si Tatay Digong, no? Yes. Ang o sila pa sa iya mangong pangidaron, luoy nga luoy maabot pa ano na. 80, 80 di ba? Mag 80 mm, pa lang siya. 80 na. So mag 80 pa lang siya. So ang uh, prosecutor sa ICC con International Criminal Court yan mihatag og gibug-aton Oh, gihatagan og gibugaton internal International Criminal Court kun ICC prosecutor Karim A. Khan Casey nga ang pagkasikop ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte usa ka importanteng kalambuan sa patinguha sa opisina sa Tuluba, Tulubagon kalapot sa gingong mga krimen nga konektado sa iyang kampanya sa war on drugs. Mm. So, iyang gipasabot nga ang warrant of arrest nga gi-issue ngadto kang Duterte adunay reasonabling basihanan sa pag-ingon nga ang kanhi president mo'y responsable sa crime against humanity of murder. Mm-mm. Matud pa sa prosecutor nga si Karim A. Khan KC. So, namatig na sab ni Khan nga sa dili madugay mopakita si Duterte sa korte og ang tutuk og ang tutukan sa opisina mao ang judicial proceedings. So, hello, mayong hapon from Shani uh, Shani Faith Serdan Sumagang. Sa ingon yung Mayong hapon. Uy, may hapon na. Miga. Ah, guys, gumega-mega naman no, Ay, okay. Mega mega naman da dayon, ah, oy. Mega-mega dan ko <laughs> ani. I love, I love. Ah, goodness. Kaya desert ang padayon. Unsa mistura ninyo sa warrant of arrest nga gi hain ni Duterte nga dili man to papel. Diba? Sa cellphone. Dili hard copy. Oh. Gi-question to siya. Gi-question to sa uh, kinsa to nga attorney Sibelio uh, ah, Sibelio ba to attorney nga kaani ba ni Duterte mm. mm. og nga no dili to siya proper daw no kay ngano daw cellphone lang igamit at through uh, messenger ba to hard copy uh, yes no? dagan jud ni batikos adto kay mm-hmm. ang posibilidad kay pwede siya i-photoshop lang di ba yes kay kuan ko just soft copy ang dapat pero mismo man ang uh, prosecutor sa ICC mo lagi to tinuod nga sila jud ga kuan oh sila ga hatag atong tuang uh, kuan kanini mm-hmm. ang uh, war at of arrest pero yes. ang nakamaot lang cellphone kay cellphone ang dili hard copy yes so gipasabot kang war of arrest war at of arrest nga issue nga 230 adunay resonabling basihanan sa pag-ingon nga ang kanhi presidente mao'y responsable sa crime against humanity of murder. Hmm. So mao nay pamahayag sa prosecutor sa ICC nga si Karim A. Khan KC. So pero og sila pa sa mga mga abogado ni President kanhi President Digong Duterte dako ka itong illegal nga pag Dakop. Dakop. Mm-mm. Wala ni agi og proseso. Yes. So mo to no nga kinahanglan gyud nga uh, dapat magud kay og asa to daw, asa daw uh, katong paitan si Tatay Digong taga Pilipinas man dili ra gyud siya elitis, no? Mm-mm. Dili ra siya sa Pilipinas. Yes. Dili na kinahanglan dalon pa sa gawa sa nasud kung maok mahumana diri sa Dipol uh, sa Dipolog humana diri sa Pilipinas ay sana na siya dalhon oh. sa Netherlands oh, okay, mura mag wala nila gi-respect ang soberanya diri sa atong nasud oh, no oh. dato nila husayon batikos na sa Pilipinas mo nay mm. panghingusgan pud karon sa mga abogado mm-hmm. abogado ni Tatay Digong mo na karon giadto po di Vice President Sara uban ang mga abogado yes. Kay gusto gyud gaog na gayon sala si Tatay Digong gusto gid nila nga diri sa Pilipinas ra dili na kinala mo adto pag Netherlands yes. kung mapamatudan nga mo na sad sadan si Tatay Digong mm-hmm. ay hana daw dal oh, wala gani nila gi respeto wala ba gyud ang uh, TRO, naunta to TRO, tayo mm. pagawa sa Supreme Court. Temporary um, restraining oh, order. Yes, so wala nila gipanumbalingan, no? Gidagit gihapon nila Gidagit si yeah. kanhi eh, Presidente Rodrigo Duterte, no? Oh. So, Kanabalan dako na kinanghampak yes, na ah, legal yun. No. Diba? na umurag wala gyud yung respetar sila sa atong kuan So matud pa ni Ma'am Shani Faith Sirdan Sumagang pamemorison pag Miranda rights himan himan basahan rag cellphone. Yes, yes, yes tinuod. So usa si General Tory siya, General, General. siya, pero dili siya ka memorize sa Miranda rights. Ah. Yes. May pa si dili ka ma'am siya ni kay memorize kay niya. Memorize napay tukma. Memorize. Ay. <laughs> sumpayan <laughs> pagtukmang disposisyon na yun. disposisyon. <laughs> sa pagkakaroon ang dinakpan ang anaana ah. <laughs> sa kustudiya, kustudiya sa ICC o magpaabot na sa tukmang disposisyon. Ana, ganoon ta. Our time is... So, mo na nahitabo nganong gidala dayon sa Netherlands yes di ba mo na karon din ha nga dako kaayong uh, questionably wala gid naagi sa sakto nga proseso yes so mo nga ni pamahayag gid si Donald Trump no suko po guys Donald Trump amigo ba silang kuan mm. dayon ang kuan po nasud sa China China yes. wala po kauyon sa nahitabo no ang simpatiya gid nila sa usa ka idaran old man na gid ila ang babasihan old man na si Tatay Digong mm. yes. so sa iya pangidaron dili na gyud No? Pero kaning manggong kontra sa politika, agi sa dumot sa o sige tawag nila dun, dumot sa power. Power. Mm. Da. Mo ginay mahitabo. Yes. No? Kay sila pa nga. Pero sa tinuod lang ka ng power, di na madala mo sa kalangitan. Power ang powerful power. dito si Jesus Christ. Inigabot mo yes. dito, powerless Sa na unsa ka. imong posisyon din ha, no, dili ra na magsilbi. Mm. Ano, kung ay kag mais din ha, Kamatay ninyo nga presidente ka deris sa Pilipinas, parihara mo dito inigabot. Yes. Kung doon ay makmas, grabe hinuog sala. Mm. Noon ang mga dagkong politiko kaysa aning mga pobre diri. Mm. Muna'y tinuod lang Muna inabot dito sa Ameri ah, Amerika. Abot na sa Amerika na sa sa Amerikado. o mahilangit man gani ta fair kita tanan. Yes. Og maimperno po ta fair po ta dili po ta mahimong general dito sa imperno. Pag- mm. wala na pa Miranda rights ko rito, di ba? Oh, wala na Miranda na kabata basahan na og Wala na Miranda rights. Pero katong pagadakupan ni Duterte, balanse ay di ba siya yung balanse pero naay nalipay na po yung naguol yun yes diba? oh. mm. ang nabahin mga, oh, nabahin ba siya oh. katong mga nalipay aliado ni PBBM nalipay gud to nalipay kayo yes. oh. sa mo na yung mga giplano ana mm. oh. plano man ang pagdakop ni isa sa nalipay katong nangayo hustisya no oh. kay ipangpatay daw ilang mga anak nga adik ano eh, lang, mm. ano nila gusto Pero bali ba nilang hilak-hilak anak sa buhi pa na ilang anak mm. kay nagsigig pa buyag nagkonsumisyon oh. ano? Pero sa ngalan nga imong kadugo manggod nga gipatay sakitan jud ka. Sakitan, of yeah. course, uh, no? isa imo ng kadugo. Mm. Pero usahay mapumbutahan mangpunta punta mapag matigwalaan ta kanang ato ang kap, atong kapamilya na gadurog pabuyag dayon magsigitag gihilak dayon upat yon mamis man gid nimo tong na, nahimo or kung kaayuhan ato nimo mm. ang kapamilya nga namatay pero bali dapat nimong kinsumisyon na gid ato niya mm-hmm. pero sa ngalan nga imo ang painti imong anak imong amahan imong igsoon sakit gyud ang pamalandungon nga gipatay mas na may na lang kuno mo prisohon mm-hmm. mo man ila ang pam- pamalansi mas may kuno na lang prisohon dili lang gyud po kuno pat yon pero magunsa naman lang po dayon ang uban mga nabiktima yes adtong mga mga di pang kriminal. oh, di pang patay. No? Mga, katong mga nalulong sa droga. Yeah. Naunsa man lang dayon, ang pamilya adto nga biktima. Di ba? Mm O nalipay ba pod? Di ba? karo labi na karon. Daghan kayong adik. Ang resulta, o yun nagpatay ang pamilya, o na yun nag-rape ilang anak, Yes. Ultimo ilang inahan, nakabasa ta one time dire sa tong balita nga inahan iyan ang girape. Mm-mm. Anak, rape po ni imong imong inahan. Yes. Na. Lain man nagtama ng kuan ko, oh. siya bombs kay sus. May mo kag zombie na kadugayan. Sa pasay mo oh, naman. Grabe ka na, mag-traffic na. Wala, wala na kasi mong kaugalingan. Na-post sa social media one time nga, nangihi siya, dala po hugas siyang sampot. Naawara. Kat- Two in one. <laughs> Pero naman sila like, istorya ko daw, nga wala, katong mga nalipay nga nadakpan sa Duterte, wala am sila ni suporta sa mga adik. Ang ilalang, katong mga inosente nga naamong ba. Mm-mm. Hinon, og usa ka sa usa ka presidente din. Nara sila point. O, oh, I mean, Grabe ang buto sakripisyo ni Duterte ato. Yes. di naman to niya hawak tong mga tawo nga nilihok adto. Mm-mm. Katong mga nilihok adto may angay pod ko anon. Yes. Siguro ipamimuslan pod ang oh, diba? Sala sa mga kuan. Grabe mo tong kuan dito sir ato. Katong ada ari pud sa dipulog atong time daghan da pud to. Daghan oh. Ay daghang suri. Ubay ubay pud to. Sa amis na. Pero na istorya pud nga nay nagpatay po kuno dili sa dipulog dili man po kuno to ingon nga sinugo pud to. Kompetensya po kuno to sa kalakalan sa droga. Yes. O saksi ko na. Kay gagawa na, oh, matay ba agyato? Oo. Oh, hmm. Kanaingon oh. ana, kalakalan pod kay kupitin siya sa negosyo pasangin na, na lang dayon. Mo na atong mo pa na atong ubang na, na dunggan diri no sa ato ang pagkamarites. Mm-hmm. Certified marites man gud guys. Yes. <laughs> Eh, okay. Oh. Maligit man nga marites. No, mo po na yung mga istorya-istorya. So karon gibatikos gud si Tatay Digong aning maong sa laod. Extrajudicial killing kon AJK. AJK. So, mm-hmm. nahimuot ko karon sa itong nakita sa social media nga video nga katong kamulo ng kamulo ng inter uh, ah, eh, interrogate ba to si kuan adto si tatay adto mm denaya ang naiya ang abogado sa kilid katong pag-serve na sa warrant Dili dito interrogation. Pag-serve na sa warrant, gipalingkod si Tatay Digong. Dili na iyang abogado. Uy, isog ka si Kitty. Uy. Isog eh. Mm-hmm. Isog yung anak. Niya, hawiran man niya ang abogado. Hawiran man ni Tori ang abogado kay pahawaon. si di, wag mo wa ka lang lawyer. Wag mo, ana ba? Siya yung may nangusog. Mm. iya yung gi kuan ang kamot ni Tori. Gahe mm. isi ko ni. Oh. Gahe si Kitty gyud. Kana yes. si Kitty. Gadyo siya kaliwat oh. nga isugon gyud siya. Dili siya tiga pilapil sa mga politika pero once yang papa may makuha na. Yes. Preso. Oh. Kuan na trauma matruma ginang bataa ah, sa tinuod lang bata pa ba na siya. Wala bata, pa 17 eh. pa na siya. 17 ba? Wag ingon ana wala pa na nagkuan dayon. Um, ah, nakakita na siya sa sitwasyon gyud sa iyang papa matruma na. Kalaay. Matruma na. Mabutang gina siyang una-una nga ging anin niyo kung papa Puon-puon. Kanang bataang. Ah, mulansar po na. No? Mo po na ako nakita gid sa iya ang ah, uh, mo isog si Inday Sara ut labaw pud siguro ng bata. Murag isog yung mga Duterte mo. Yes. Palaban gid siya oy. nga ah, mm. nagukukuyaw. Sila jud tanan. Sila tanan jud. Mm. Oh, sila tanan. Palaban no. jud. Sila, sila silang papa. Mo puy. Eh. Mo nadakan nila nga ing ana ang ilang papa nga ing ana ka strong Kay ilag yung papa sa tinuod lang, dili to ganahan og taong dinaugdaog. Ganahan, kanang mutabang gito siya sa mga pobre, sa mga dinaugdaog, mutabang gito siya. Ang hate gito niya kanang mga kriminal nga tao. Mm-hmm. So, na-comment si Ma'am Shani, unsa pa reaction ninyo, Ma'am Sir, nga ingon sa mga tao nga, mo muyon sa pagdakop nga no, mga yung due process PRD. sa PRD nga sa mga biktima man gali sa EJK bisag maximum tolerance o man gali gibuhat wa pa sila due process so ingon ani mang gahid ma'am siya ni labi na kasagaran sa mga nahitabuan sa mga gipang patay walay kakayahan nga mo mo mo kuha og abogado nga mga bagtik nga abogado No, usahay kulang sa kwarta. Kwarta. No, kulang sa kwarta, then dili po dayon sila kakuha og tawo nga mustan mo witness nga kana siya mo na no wala dili gid sila dabi na naa sa atong mga panahon nga ang singalan atong gobyerno gihingusgan gyud nga ah, programa no kanang ingon ana nga once nga criminal ka once nga involved ka sa droga mo gyud na murag ingon ana na ba Mm-mm. kani si tatay digong karon nangayo siya due process tungod kay gapalibot gyud ang mga sa iyang palibot nagpalibot puro mga matan mga abogado duna sila kakayahan pod mo la mo ana no muna na ang uh, siya sa uh, eh, yaapon na yaapon ang katungod nga mga isyon <laughs> si process no kay labi na sa sitwasyon niya karon nga idara na siya duna pod sila kakayahan nga muhimo gyud ana so muna na hitabo pero muna nga katong mga biktima sa una sa LGK nga wala Usaning nga na ang wala sila kahimo ang mga due Thank you. <laughs> no? Naarapod na. Sa kwan, maguna, depende maguna sa family. Nangayon sa due process ang family, pero kulang po sila og kuan, kulang og mga backup nga mga maabtik nga mga <laughs> abogado. Mm. Dayon dili pud kay sila dili kalihok kay lagi ang gobyerno nato sa una dili kay manumbaling ana. Yes dili manumbaling tugod kay ang gobyerno di na taw di na taw hisgot kay mama mamaot na pud dadiri no di na taw hisgot ano na ang ah, kayo an, ko ano pud kay ta so makasaba tang mabash tagang <laughs> mabash ta sa mga Duterte supporters <laughs> yes. <laughs> no So ila ilaapod na no, ila ilaapod na dili kay ta ka comment bahin ana na. Ah. So ang naitabo dai ni Duterte karon na ah, no ingon na matud pa nga ah, talagsaon daw kay nahitabo sa ganiya no sa usa ka presidente sa usa ka nasod kay ang ato di ang kini Pilipinas Ah, nabulag na din siya sa ICC kaniadto pang 2019. Wala ang karon gi question o nganong nangialam pa ning ICC sa mao nga kaso ni Duterte no nga dugay naman di ay no pila nakatuig ang nilabay wala na dai nasakop sa ICC ang atong nasod no nga nganong nakahatag sila og warrant of arrest ngadto sa atong kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte. No, wala na unta dapat sila katungod nga muhatag og uh, kaning uh, muhatag og uh, judgment no din ha ni Duterte. So mo din natabo og nabantayan niyo kagahapon no sa balita Naipipila sa mga men in uniform nga ni-withdraw sila sa sa katungdanan no sa ilang resign. Oh, ni-resign sila. Ay niiyak gani. Mm, yeah, isip daw to kanami tong uh, dako magud sila og pagtahod kay ni Duterte no sa panahon pa sa iyang administrasyon no kay daghan yung kayong mga uh, mga men in uniform no nakabenepisyo gyud na uh, ah, nakabantay mo sa niagi nga gi-increasean gyud ilang sweldo. Maayo gyud ang pagdumala no sa atong mga kapulisan kasundaluhan no so hands up jud kayo sila ni Duterte na mo na nga og naa daw ipahip, uh, ah, ipahigayon nga prayer rally no mo uh, mosalmot gyud sila agatong mga nang resign no kagahapon daghan tong nagpost ug matandog gyud ta ah, sa ilang gipang buhat no ay isip yun na pagrespetar nila ni Tatay Digong no ilang ipakita ilang suporta ngadto kang uh, Tatay Digong yeah. so do na po isa ka pulis no nga mukasupod kasuhan pud nila si Ma'am Hanilit, no, katong kanong second wife ni Tatay Digong, mama ni Ketty, no, ilang kasuan og direct assault kay nabukol ang <laughs> nagdang sa pulis. Mo ba? <laughs> oh, bago <laughs> lang di ko Ako ah. kayong bukol, wala mo tagtiki. eh, matagtiki yung agtang. Pero oh, sila pa, dapat nakagay ng comment ka, oh, ihan ako no kayo to, nabukol na mo, kaso na. Igor no? na bukol. Sige pa dayon. Demos. Bitaw no kay ilar mong ginahuna kay katulad po sa war on drugs Duterte lang itarahan, di ba? Yes. Grabe ba po kuan kanang contribution si Duterte. Mm-mm. Kana pa lang 10 years nga mga mga lisensya. Yes. Siya ba nag-push oh, siya na? extend gi-extend. Oh. oh no, sir, war on drugs niya. Mm-hmm. Pero, ay eh, nun, sa gusto mo tamo dili, although di kita ginag-addict, pero nagid po yung nalapas ato nga mga yes. kwan. Pero, sa man nga di man pud perpekto ang administrasyon. Yes. Pero nakakita ibo kabaguhan, di ba? Mm-hmm. Or daghan jud ang accomplishment og boto na unaon no, si hmm. Duterte kay wala pa no wala mo simpatya niya. Oh, wala. No, wala magkahiusa karon para sa mo simpatya niya no sa pagkasikop niya din ha no sa ICC. So mao jud na gipangitaan pamaagi karon sa kampo ni Duterte unsa kay ilang pamaagi ni ana no nga ilang gusto pod nga makabalik dinhi sa Pilipinas si uh, kanhi uh, presidente Rodrigo Duterte. So, mo na gusto yung mahitabo sa katawuhan, sa tibuok, no? Nga kinalan inig uli daw ni Vice President Sara dala na niya iyang papa no munay gusto nila munay gusto pod sa pamilya Duterte nga dahil magani kaso ang ilang papa dili lang gid sa Pilipinas gusto mm-hmm. isa pod sa grounds nga ilang gikabalakan ang health sa ilang papa o cinta ni Beto. Layo pod kaayo na. Simba ko unsay mahitabo. Dili biya pud ang Netherlands pareha og Manila nga pwede ra nimo adtuon. Mm. By biyahion nag isa ka oras. Isa ka oras no. <laughs> Dili ba anak kadali. No? Pila pa ka oras. So do na pay mga kalangan mahitabo. No. May lang og direct ang flight, no? Ma ma dali rag abot pero og connecting flight madugay gyud No? So, mm-hmm. muna isasagi kabalakan sa pamilyang Duterte ang health condition sa ilang amahan. Nga unta, doon na may sala salayang papa, ilang papa, diri lang sa Pilipinas, litison. No? Ayaw lang pod sa layo. Kay di man pod mo surrender ah, di man gyud mo surrender dili man gyud mo atras no dili man gyud pud gani mo mo unsa well kabalo naman sila sa sitwasyon ni silang papa wala man gani nangita jud paagi si tatay digong nga mulayas mm -mm. oh wala gid siya, wala niya na nga kuan. Ang yan ang gusto nga, o sige, harong mahuman. Mm-mm. No? Pare ang isisi diri harong mahuman. So, Dawat man pud niya kung sa brave nakadistin man para niya. Oo. Oh, oh. Grabe yung ka brave si... Andam oh, ah, pud siya. gid siya. Kung sa man gani. Wa mo gid siya ni-resist man gani, di ba? Mm-hmm. Chill na kay siya. Wala. lagi warat. of arrest lagi. Naalagi ko'y warat. Alagi mm. siya nga. Iyang asawa pa ingon, ana. Sige lang. Sige lang, God. gid siya ba nga? kuan gid siya kay kabalo gid siya abogado ba siya. Abogado. Mm -hmm. Bright kana siya basta nabi na si gibuhat garo. Mm. Napa na gi-orchestrate garo nga technique na si Mm-mm. Tito Tito Digo. Basta <laughs> na na sila yung mga strategy daw na sila ila inga. Was ka take pod, di ba? Mm. Wise wise ba ni nga pagka presidente si uh, Tatay Digong no. aga po maapektuhan ni tabo ma'am. Mm. Oh. Ah, napin naka-istorya nako nga akong kuan ba? Kung iyab ni istorya bud siya nga kanang kuan daw kanang hitabo sa to ah, makakos po ni sa atong ekonomiya mm. kaya ang ato ang political issues diri magkos man og kanang lack of trust sa mga investors ba sa Pilipinas mm. di ba kay syunan ka ex-president gi labay mga dito sa lain nasod na how mm. much more nga sila mo invest anang kuan na di ba yes yan na lang ka sayon mm. ang tanan mm. di ba no? mawad ano kuan trust ang investors sila ah, when it comes to economy Uh, dili lang po kay inana. Then, usa pa, mabungkag po ang, so, kwan ba, murag ang sovereignty bitaw sa Pilipinas. Bitaw, mm. bispider diri unta, di ba? Napakita lang og weak leadership ang ato ang administrasyon karon sa presidente. Yes. Dayon, usa pa, Kung sa dili pa, adon ta sa Pikas Lawak, our time is 3.32. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Maulan man, no worries na amoy ko kulubang damit. Charm, fab, car, among pumakablong, tanggal amoy sa bango ng charm. Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% percent of kulog-causing bacteria tested. May aromaburst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakaprof sa char! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Lulier's newest EWASCAP service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mlulier.com to learn more about it. Shop smart. Sell safe with ShopSafe. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste. Ang galing mo! Smart Dishwashing Paste go. Smart Pritong ulam na masebo, plato ay Xerox. Ang galing for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ka Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste! Heavy duty linis bawat pahit! Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Pusis ni Juan! Pusis ni Juan! Yes, balik tayo sa itong programa ang Boses ni Juan 2025. So, unsa ba ito ikadugang nga mga uh, mga chika-chika dahil kabahin Miss dahil Madeline. gihapon ni eh, no sa uh, sa nangarabay nga administrasyon no sa panahon ni Duterte. So naman tayo nakita or nabantayan no nga mga katawhan din ha nga gidakop tungod sa droga ang uban gani ipang rehaba. So pipila sa nila nihatag nihatag og testamento statement no kabahin sa maayong uh, gibuhat no uh, sa positive ni nga side ha kaning ani no. Isa ni siya ka uh, nanulong po siya sa droga or isa siya sa nasangkot anang sa kaso sa droga. Mm. Na yang uh, pangalan si John Marie uh, ah, Remolino no sa usa sa daghang nadakpan og naipilom sa rehabilitasyon ato sa palingkamot sa gobyerno batok sa droga Ni pahayag nga imbis kasuko usa kadako nga pagpasalamat ang iyang gibati alang sa kanhi presidente. No kay tungod daw sa gibuhat ni eh, Duterte atong daghang uh, gipasurrender nga mga adik no mga nasangkot din sa droga. No kani sila kani siya isa siya sa kaning uh, nagamit og droga. Hmm. No sa pinaagi sa strikto nga gibuhat nga kaning oplan tukhang no sa sa administrasyon ni Duterte. So nakatabang daw para sa iya uh, ah, ng maong gihimo nahimo nga operasyon no kaya nakontrol nila no ang ilang kaugalingon then uh, disiplina sila pinaagi sa maong uh, uh, gibuhat uh, prog- sa programa po ni Duterte sa uh, sa panang sa war on drugs mm-hmm. no so para daw sa iyaha agatong nga uh, ah, sa iyang sa iyang kaugalingon daw nga maayo daw to nga uh, mao, maayo to nga mao nga plano ni Duterte no nakahatag kayuhan kanila no nga makapa, uh, mabag-o pa sila no mabalik pa sila sa uh, maayo nga panginabuhi no sa ilang pamuyo no pinaayo sa gihimo nga maong nga uh, kani uh, gibuhat ni Duterte ngadto sa mga katawhan nga naapektuhan o garing nang uh, nagamit og droga no so uh, dili lang di ay no nga ang katong nangayo hustisya din ha kay gipang gipangbatay daw ilang um, ilang mga parente mga relatives nila kay uh, gilagyan ng drugs no ang napipila po sa mga nandakpan sa una no mura po nga uh, mo po nakapamata sa ilaha no nga dili jud maayo ilang gipangbuhat o pinaagi sa gipangusgan nga uh, uh, uh, lihok no ni uh, Duterte. So nato mo toy nakapamata sa ilaan ng uh, na kinahanglan din nila magbag-o. Di jud maayo ng drugs ni dinhi sa atong nasod. So uh, ah, nak- nagpasalamat siya nga nakagawas na gani daw siya sa rehabilitation center no pinaagi sa uh, Gipakusog o distrikto nga mong pagdumala ni Duterte sa iyang administrasyon. So ni share siya sa iyang uh, na experience pod nga naghatag pug maayong epekto sa iyaan no. Og wala siya ni alyansa pabor siya no pabor. ni Duterte o mo pud iyang gikuan kay sa programa ni, ni Duterte daghan gyud pong usay ngalan na, daghan na pong nausab mm. yes no do na mm. mga chances pod nga dili kay ingon nga gihukman na lang gyud dayon ni ah, yes. uh, ni ex-President Digong mm-hmm. ang mga taong kriminal sa Mula ito na itong labi na na-involve sa... Matang itabo itong involved sa tukhang, droga. tuktok hangyo. Tuktok, oh, oh. ano. mo surrender ka. Yes. Oh, kung mo surrender ka, dahil mo sulod ka o kuhan, rehabilitation. Hangyoon pamangkana nila, di mo tayo nga. So, po dahil mga, ang mga kawani sa kaning na NA na na sa tunga kuan na ay organization ana na narcot ah narcotic. Di, dili oh, na, usag ko tuim, basta kay, isa na, murag organization na siya sa mga, kuan, kanang, gika na bitaw nagparihab ng ah. mga tao. Mm. Dayon, oh, na sila, oh, na sa organization, na uh, anonymous, basta ka murag, dili ko sure sa kuan term term basta NA NA, NA. to ila ang ina, ila ang ngalan sa ilang grupo mm. nga nagbalik kuan na ba? Balik, balik loob. loob. Oh. Oh. Balik loob sa Panginoo, Binutan. balik sa hmm. family, mm. nagbinutan, no? Ingon ana kay tungod pa kay gitagaan sila chance mm. ni yes. Tatay Digong. Sa para ko natuto ang mga mga nangapriso before nga gitagaan gid niya kalayaan yes ano yung kalaya mag aron maningabuhi mo sa gawas o ba yes. sa inyong pamilya tagaan mo og lain nga chance para ikauban ninyo yung family dili lang kato na lang gid nga patay na lang gid katong mga anak na gud katong bitaw yung mga o sila pa mga sagbot sa katilingban. Yes, Sagbot, no? Katilingban. Kaya sa tinod lang angkon man ni Tatay Digong yun, no? Mm-hmm. Pero wala siya gi-involve nga tawo. Iyang gi angkon ang tanan, no? wala siya involved nga si Kiwan, si Tampulano, si mm. Pedro, si wala Kiwan, siya naginaw. Mm. No? Mm. Wala ay mga pulis, iyang gi Kuan gid ang mga pulis, iyang gi angkon ang tanan. Yes. So, iya jud na wala gid na niya gidinay. No, pero sa untaman uh, na manggibalaod namatay balaod nga tagaan gud nga yes. imo jud nang serbisyuhan ko tan-aw nilang nakasala jud ka pero mm. katong pagdakop gud ni Tatay Dikong usla pa due process. Yes. Wala gyud naagi og proseso. No? Usla mo na gikagul-an sa mga supporters, ilabi na si ang family. Ay siya mismo abogado siya kabalo gid siya wala gito nang agi proseso yes. ang danan. Dili ba dili ba mga sila pa dili ba na mga walay utok na mga tawha, no? Nabot ba ka na nga posisyon bagtik yug ka. Mm-hmm. Bagtik eh. Dili yug ka pang pang purok ra na imo ang balanse sa imong utok <laughs> no presidente ka, vice president ka, na senador ka diha, na mayor ka, gihapon ka ng mga kabangka aga na. So, experience kabalo gina sila nga katuntanan wala gito na agi og proseso yes no ang dakop niya mo nay gikagulan sa tanan kung nakasala man gani si Tatay Digong, dapat ipaagi yung process. Yes. No, katuya kalit-kalit lang din bit-bit dala na dahil Netherlands. No, yan na katumatik. Ila yung gikuan lang jud. Ila yung gikuan. So, murag planado bitaw mm. Oh, panghitabo. Tinuod yun. So, doon na po yung mga issue. Unsa to mga issue karon kabahin na ni Madam Lisa. Elizabeth oh, Marcos. Marcos. Unsa to sa US, issue pero nigawas uh-huh. Ah. dahil pamahayag ang Malacanang nga ah, wala daw na nadit nakaditingin si First Lady Lisa. Murag chismis rap. Oh, wala daw nakadetain. So abot lang kay wala pa mapuntay, wala pa may update, no? Wala pa may update. Dahil isa po sa gipangita karon sa mga uh, katawhan o gato pong nga uh, sa Picas Partido, nga nang wala ni patimaw ni si Senador Ronald Bato de la Rosa Oh, ah, kanamanggid siya unta. siya. Sila man unta o, oh, na. gidungog man to nga, isa na po siya sa kuwaon ah, uh, o warrant of arrest. Nung siya may kuan sa una. Kanang... Natingala bitaw taga hilom-hilom siya. <laughs> Wala man ipatimaw nga mo tala oh. siya eh, murag silbing right hand no, ni, uh, uh, ni Duterte sa panahon sa administrasyon. Labi na katong gi, uh, gipailaman ang kaning oplan na tukhang siya mang mm-hmm. joy mm-hmm. nagmaniobra na si uh, kaning si uh, Senador uh, Ronald Bato de la Rosa. No asa dali siya karon. Dapat si gilihok guro. <laughs> Di ba? ah, nagpatay maula ka na eh, itong makita si Koad si mm, Senator Bonggo Yes. Pero grabe ang nagawas yun itong issue itong tayo ma. Mm-mm. Agda tong bride and groom nga asin, natabunan yun. Di ba? Oh, nawala <laughs> yun. Nawala sa passing. Nahilo oh. eh. Duterte yun. Di ba? Nawala. Pero ang kapayat mong good, kay once makadunggag Duterte, ang nahuna about din sa war on drugs, no? Dili yes. labod ko anong tong uban ba? Mga MPA din. Wala, seryoso jud kayo ni ba nga. Oh. Dako magugay ni siya nga kwan issue no eh tibuok Pilipinas binaabot pa sa gawas sa nasod ng maong issue mm. mm. dili na naon ba nga kato na mga NPA NPA mm. oh unsa nakakusog sa una Oy pero nihatag ba yung statement ang MNLF ha nga naghulat lang daw sila sa signal ni Vice President Sara Duterte na. oh kana na dako na na iya mga ano, tanimbala hulong, di ba na wala na pangandaman karon ano hulat lang gyud daw sila sa signal sa atong uh, vice presidente dinhi sa nasod no kung sa mga gani ang mahimong desisyon good luck Philippines no <laughs> ayaw lang pudunta kay graduating pa gani eh. agay ah, <laughs> mo graduate para ba sa delika oy ayaw tawo ano. sa tawo kanang basta graduating man mi kay mga prone daw mo sa mga prone daw mo sa wingon ana uh, sa mga ko lagi ditan <laughs> Okay rin tanan. No, so, grabe po kayo. Wala pa dyan sila na human karon. Pila na kalugay no nagapang ana uh, pwede na sila og prayer rally, rally Davao, Digos. Ang, ang dipolog murag dili iguro. Cebu. Dumagete po, na prayer po ah. Oh. Samisamis. Ah. Nanapod, samisamis. Mm. Ubay-ubay ano na Ayan. yun. Ubay-ubay na yun. Ah. Pero- doon sa dipolog, wala pa takadungog. O Nakabilib na ko ni ano. Pilipino gyud kay bisag unsa ka seryoso ang sitwasyon, makakuha arga pag binugal-bugal, Diba? ba? Mm. Kasi na Kaagi lang bugal-bugal. Sino nga si Marcos ilang giampuan, Diba? Katong <laughs> bread and groom lumay man. Oh. Kay Marcos, ilang gitunglo. <laughs> ilang gitunglo. Didagang sila gatipok. Na. Wala, mo si Torin. Eh. Apil nagsayo ah, ni Irias. Ibutang yan nilang picture ni Marcos sa Manika. Nagikuha oh. Hmm. nagdagom. Rest in peace lagi daw, <laughs> di ba? Full bag. Dahil na kay... nakakuha ng mga kuha sa social media. Malingaw yes, lang ka. No? Dagan kay mga istorya, mga batikos nga. Di mao, si Tory daw. Ang pinaka-hate ko no sa tanan sa Pilipinas karong panahon na si Tory. Mm-mm. Si General Torres, siya gid tanan ang mga tao. Sa Davao man unta ni siya kani si Torre. Oh, mm. og si Torre dagoy maglakaw ra dagoy anang syudad din siya ra isa. Patay ni buanga na. Usaon na lang. Nalaga ni gahiskot og kuan kana PBB BBM gyunsa na nila. Pisot daw. Uh, is <laughs> Iso, <laughs> iso kayo, iso kaayo na, di iso na kaayo sila. na mo siya gitong BBM kay kita ko sa video gilaparo. Oh, gilaparo. <laughs> Nakabong gilaparo. Ha? gikulating na, no? Ayo lang mm. po, oy. Oh, Ayo po Ayan. mo oh. yan pag hinaras, no? Eh, respetohan lang mo yung kaya. Ayun na, dili na. Respetohan lang ninyo. Ah, ayun yun na. Kani, kinsa yung gusto, no? Nga, kaan. Respetohan lang yung ah, sa sa ah. Paagi na nimo sa imong kap kamot ang imong kapungot. Dili na maayo. Dili na maayo. Ayaw, ibutang ang batas imong kamot. Kay sa tinuod lang, <laughs> Kung naata sa kapungot, makabuhat kita tagdili maayo. Sa mm. tinuod lang, makapasakit tag istorya, makapasakit sa ato isikatawo, no? Mm-hmm. Simbako, mapatay nimo, mapagbasan ba na nimo, pusilan ba na nimo. Ang isip mong pagka, ang isip mong kapungot lang. Pero, yes. imo nang, o sila pa, imo nang, mulaylo ka, no? Kontrolo ni mo yung kogling. Minom ng kagbugnaw nga. Tubig. Abig tuba. Palikod. <laughs> No? Kaysa, imong patulan dako na ba din kayo mahimo ay sila pa wala ra bay pagmahay nga maguna yes, yes. no wala pagmahay nga maguna so mo lagi na mahimuot na lang ta ang ilang kapungot malingaw na lang kaning uban kay ang ilang kapungot ipaagi na lang nila og himo mga memes mm no mm-hmm. kanang mga paagi lang meme nila AI na dahil gamiton, oh. no, nga musaya nag-appeal si General Tory ah. uban ni Ilias. <laughs> Malingaw ka. Diha yeah, sila no? makabalos. Malingaw ka nga. Usay, ilan na lang ikumpara, parehag na wong ni Diwata. O, oh, pareha na o nga ni Kiss, si, <laughs> ah, Grabe kayo ang kaning AI Grabe yung tao. AI ron eh. Ang AI, grabe. Dili gyud na siya dapat yung magpadayon ng AI. Oo. No. Kaya mo dyan siya mag-cause og kalibog po sa mga tao. Eh, ma ma No? maawat man gyud pod. Depende sa Dayon- Oo. It's a Dahil tool sa mo karong bago ako na view nga nanayaw na ang 30 family. <laughs> ang na naasto nga si Tatay Digong ang duha ka anak babae nanayaw po sa isig kakilid kilid o ang duha ka laki nga One big happy family, happy family gid sila nga nanayaw gid sila. Buto sa tong sa tong tugtog. Oh, ingana ba pampatay bitaw sa kalaay na lang no sa pag uh, isip su- supporter sa mga Duterte mm-hmm. mo nila ilang buhaton nga mawala ang kalaay nila, ilang kapungot. So, okay ra na, ingana. Ingana lang nga pamagi, okay ra na. Pero mubalos nga dili maayo. Ay karon nga ba daghan ang nagmahay kay ngano kun daw si Kuan ang ilang gibutaran. Oh, daghan ano, nga mahay. Ingan sila ila lang gitawag og traitor ang uh, si BBM, no? So daghan na jud ang mga nakuha mga, mga batikos sa isig ka ah, partido. Batikos, oh naagi na expected na gina siya. Yes. No, mahinumduman na ditong mga saad nga 20 pesos na lang ang kilo sa bugas. Yes. Diyos. Oh. No. <laughs> So, so expect the unexpected. <laughs> Wala diba? nga. Ayaw pagdahong. Di na kausab. Yes. Uh, no. More po na yung, po na yung mga kritiko. Wala ba nagamahay na gyud ang uban eh, no kay ana ah, sila may palaglugaw na lagi butaran nila. Oh, ingon pa sila. Oh, mm. No, nga nag-post na sa social media nga nga Wala nang ingon nga nga ang pagmahay na sa ulahi. Yes. Di kita pag una, pwede lang ang pagmahay mag-una no. Okay ra unta no. Pero, kuan maguna na gani murag lisod na jud ka ah, mag, oh. magpaulahi gyud mo na gina makakalot jud ka sa kalutunon mm. wala pa trail ang life umuguna ang pagmahay ay diba? murag apil na sa Ricardos mao sa kinabuhi mo gina siya di ba nato ma-blame ang mga tawo kay yes. grabe ba ang pag-endorse ni Duterte oh, ni BBM din inani ra expectation po sa mga tao man good ano kay hmm. sa kay si Duterte lagi ang nagdala ato oh, syempre madala po kag apil yeah, dadto jud nadala man sila sila sa pagdumala ah, uh, po ni Duterte. Na kani mura goods ni siya nga partido ah, ato mm. juning mutara no. So mao na din to. Para nahitabo karon wala na murang nituyok ah, na nanibal, nabali ang kalibutan. na. No nahugno jud ang uh, kalibutan sa mga tao karon gamahay daw sila. So sa pa man pamatay ni mo unsa itsura sa Pilipinas ron og silini pa. Di punta ka ako. Dili punta ka ako ano kay wa man jud po nato nasulayan. Di no. kay babae pud si Madam Lenny. Mm. O papunta ka ko ano unsa po iya ang style. No? Yes. Iya ang kung ingon ani ba ang sitwasyon no. iya ang pamaagi. lang na may rason. Kada presidente lain-lain good food og mga kuan pamaagi, prinsipyo hmm. sa ila ang kuan pagpadagan sa nasud. Wa puta kabalo no? Wa puta kabalo kay usila pa usahay manggod saglain-lain magilis ilis sa presidente kani mo batikos di gid mawala Dili. Na man siya magpabilin man gyud na sa kinsa pa muling isa pa muling ko diha Yes. Naagi ng pagbatikos, labi na sa na, imong kaatbang di gid ganahan. Ay ah, imong kaatbang god lisod pod mo <laughs> ko ani mo. Ay nga mo dato ka no? So naagi ng batikos Dino, tungod ano. lang sa power. Mm nah. No. Kanang power man gid. Ay lain man nato, ah, kay lain man natong power. Kung kilikili power. Kilikili power. <laughs> <laughs> Ilok defense. Mga maganatong power agad eh, ng mga mga mayukmok nga tao mo ginatong kakayahan, no? Yes. Usahay tanaw no nang gitayo mga ingana pod naagin di gid mawala ng kompetensya. Yes, Isag sa mga kritiko di gid mawala. Sa family na anong kompetensya. Mm. Ay, di na mga kadugo nimo. Ang kasina, usap pa ka kanang kasina gid ko no Wa gitambal ana. Yes. Ang envy, no? Noon, mm. Gitawag nila envy ba? Oh. Dili na ma-cure ng na mawala. Na. Dili gina maopirahan. Kung pwede pala na maopirahan kay tangtangon, dugay ra daghan kay magpaopira. Na eh, may kayo ang kinabuhi ug wala na. Wala na. Mm. Di ba? Linaw. Linaw. Linaw. Yes. Kaya matingala na lang ka ng ubang tao gani. Bisag unsa pa nimo kaayo. Yun sa nimo siya pagpakaon. Maayo jud kay mong pagtrata niya. Pero naa sila sa eh. istorya niya ko, niya dili maayo. Bisan pag imo nang kaugalingong best friend. Yes, try Mga an- ungrateful na sila, ma'am. Mga Naagi tao ingon eh, ana o sila pa mga bagag na wong. Mhm. Goy, <laughs> yung maninuod man. <laughs> <laughs> No? bato sa langit. Ang matamaran. Ah, Bisa pag ayuhon imong tratar, tanan, imong ayuhon sa, gitreat nimo, murag isip ka, murag isip mo siyang igsuon, no? Naagi yan ang ultimo, naiuban nga manag-uyab, mag-uyab, uyabon pa. Oh. Kana nga na. Mm-hmm. Kanang murag gikuan ka, traidor ka. Traidor. Mm-hmm. sila pa giritri ba. Ah. O oh, dili ba sa trabaho. Kana Sa uton. Pero wait, nalimot siya ka na iyang, iyang gidaot baling tinabang niya. Pero daoton, pag icharo mo saka. Mm. Di na ba mahimong tag-iyaw, ka ng kumpanya, ha? Diba? Mm. Naagid ng, naagid ng kasinaw ba tao. tawo. Nature mm. naging siguro na nag-apil na dagway na inig katawo nimo. Mag-uban gid dagway gid nimo ng batasana. Sing Bisan pag ako dili ko, dili man ko dili ta perfecto, di ba? Yes. Kita mismo na mo ang kun ko, naapog ko ang ataras. Na sa kinsa, di ba? Mm, Kaplastika na namihon mong wala jud ko nang oh. ataras ma'am. Mm. Pindi si pagkontrol oh. mo. Mm-mm. Pero na ata pero dili ginoabot sa point nga Mang, imo nag yung ayuhog ligis ng imo. Mang ah. tamak na lang tama ka na po. Imo hilawan pa ba? uban nga tuwa ka sa taas birahon jud ka. Yes. Crab sila pa Dili sa gusto nga moangat ka. Mm. No. Oo nga. Birahon jud ka para kamo baba. Imo, Naagi ubang tawo ana nga dili ginila kaya nga ibaliwala kung asa ka asay na na nimo ilagyog kang birahon nagitaw yes. ingon ana pamatay nila ang ang pagangat sa imong kaila kay murag moy paglubog pud nimo mm-hmm. Moong ila kanila ila kanang hilahon pababa kung iangat ka ikagool na nila mm. sakitan sila oh. yes matandog sila ana but mm. sila nga ano man dili man good sa tinuod lang guys sila. sa tinuod lang guys lain-lain tag dagan sa kinabuhi. Yes. Oh. Ung iyang kinabuhi diha gid siya, maabot gid siya dinha. Iya agid ng dalan nga iya ang subay. Iya na lahi po ng imo. Mm. Correct. No? Ayaw pag ko ana isipa nga pareha mugdalan nga giagian Iyahay mangon mong diskartes kinabuhi. Santa iya mo, Diyos santa iya mo og dalan. Santa iya mo pamilya, Mm-mm. no? Kung naabot na niya kay life na niya nga naa siya daghang sakinan, naa siya maayong balay, lami siya trabaho, iya pud na. Yan mo na hinaguan. Oh, Mm-mm. naa po na siya nakita pud gani nimo nga wala po na niya. Sama anang naang kumpleto pa kag family. Oh. Diba? Mga piskay mo panglawas. Yes. Kana po wala niya panalitan siya ni asin ni asinso siya pero wala siya anak. Mm. Mm-mm. Di ba? Usila pa pinakapobre ang tao walay anak. Truth. Kana mo ay butang sa inyong mind. Na mo nang pag-anak jud dili no, ka daghan. Daghan man ka nga. Sus Lord, ganang makagama kag isa ka ako ang among gihanda Lord mo ora gyud ni. To, pansit ra ko anig noodles birthday nako. Na mm. No? Pansit kanto na gini, tag singkong at ang ah, pahaba ng buhay man pud na. So, mura gini pero ang imo ang silingan dito lami kay lechon daghan kay pagkaon. Tan-aw nimo niya malipayon sa kalami ilang kaon ayaw pag nga nang malipayon sila kay dili gina mm. 100% sila malipayon maski na mga dato gani mas na imo no? pagay dagoy na sa nimo kay kumpleto ka na kay mm. mama na kay papa na kay bana na kay asawa na kay mga anak magtipok mo gagmay kaayo nga handa lipay na mo kay na lingaw na mo kay na kay kamo ka ng mga dato nagtuo kag ing ana sa kadungga sila wa po na sa mga dagkong utang yes. o sila pa kung unsa ka kadato mo po na kadak ah, kay ana kadaghan ang imong responsibilidad yes bisa unsa ka successful sa kinabuhi no kabantay ba mo nga unsa mo kadako sweldo matingala na po kang nganong mahurot ra dayon kay grabe po kadayon ka gastador gastador grabe kay ka, pa Mm. mm kuan nga mo na mo na musaka imong income musaka oh, pa mo expenses oh, pero may kag mm-hmm. so una gamay pa og sweldo di ko ani kada ko utang karon kada ko og sweldo ko na ko utang ingon ana no mo na nga chill chill lang no mo na karon nahitabo sa kuan sa sa sitwasyon ni Tatay Digong ingon ana tungod sa kompetensya sa power mm. kasi na Mm-mm. na agid na di gina mawala sa tao so anyway pa sa matong oras sinahinay na tagpanamilit guys Well, wala kay pa shout out. Shout out ko sa tanang naminaw dira sa mapalay ba na or sa radyo. And of course, yung special na. someone. Ah, ni comment siya ah, dira. Comment ra ba dyan na hmm. siya. Special yun pag shout out ana hmm. go ahead. Comment gina siya political science man. Nagod kamao mao, siya mga inana. Oh, doon nagid siya idea. Ganahan siya mga inana. Oh, mahimo ni siyang abogado pohon. Pohon, pohon. Oh. Tarunga kay dapat nalutay anak kay Kubo. Ay! Live dyan kayo na ni Faith. Sorry, sa patulo. Dyan sumagang. Magamat dyan sa na. Grabe ta basketball team. Sa ato ba Faith? Di ka na sa kuan words nga faithful. Wow. Kana Jennifer, ma'am. Faithful. Amot na nga na. sure. <laughs> Wala, wala pa sure. Hindi ko sure. <laughs> Jennifer, Jennifer. Oh, Jennifer. nice kaya ngalan, Shani Faith. Shani Faith. so, Shani Faith. Na kay friend nga Shani Pod, pero eh, kwento siya N-I-E. N-I-E. Ah, oh, So, manamilit na ta guys. Kini na lang yung ubos ngay galas. Uh, thank you na ni Shani Faith Sir Dan. Sumagang. Thank you kaayo, Shani wala kahit may nagmet wala kay may nagkaklaruhay ani niya tong diri siya so kini na lang yung ubos nga higala si Angelica Obina o giniusab si Madeline Borja o giniusab si Jennifer Junior Dilica atong partner sa Master Control si Doike Apa Figueredo si Kuya Box Bukayaw sa si tong admin and finance assistant Princess Jennifer Elio Liwagon atong mga kauban nga nas transmitter room sila ni Eugene Escapig si Roland Donio daghang salamat sa inyong pagpaminaw diri lang sa RPN DX KD 1053 kHz Radyo Ronda Dipolog City. God bless Dipolog City. Ang boses ni Juan Mas pinalawak, pinalawak, mas pinalakas, pinalakas. RPN sa iba't ibang mga lalawigan DZRL Bataan, DZBS Baguio, DZKI Iliga, DYKB Bacolo, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos. RP Radio Philippines Network. DXKD Radio Ronda Member ng mga broadcaster ng Pilipinas. This time check is brought to you by M. Luilier. Oras karon alas 3.59 sa kahaponon. That time check is brought to you by M. Luilier. Tayo na! To the line up ang Stain Away Enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba Hello Life Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang component polycotton sa mancha. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Aniana ang Radyo Ronda Mindanao News ang hiniusang paghatod kaninyo sa naguna, labas, kasaligan o kumpletong mga balita gikan sa nagkalaylay dapit sa Mindanao ngayong matunggan pinaagi sa RPN radio stations Mindanao-wide. RPN DXKS Surigao, RPN DXKT Davao, RPN DXDX General Santos, RPN DXKD Dipolog, RPN DXKP Pagadian, RPN DXXX Sambuanga, ug RPN DXKO Cagayan de Oro. Radyo Ronda Mindanao News, alas 5 paingon sa lasay sa buntag, Dunas hangtod Biyernes ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat, hagip, lahat, malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro. Rex Rock at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts Facebook, YouTube at DWIZ News Website Ronda Pilipinas Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. RPN Radio Philippines Network DXTV balita. Mga balitang may kamatuuran, way gidapigan o hilisgutanan sa katawhan. Radio Ronda Balita Balita. balita. Mga labas nga mga balita gikan sa sinaligang mga tinugdagan. Balitang hinimo sa lawak balitaanan. Diin inyong madungog ang mga balitang lokal. lokal regional, national o international o uban pang may kalabutan sa atong kadaliman. Gihatod kaninyo live, live, gikan sa RENDX KD, Radio Ronda Broadcast Center. Center. Radio Ronda Balita, Balita, Balita. Maayong hapon sa atong duha kadakbayan. Di polog o dapitan. Og sa Tibog Zamboanga del Norte, aniya na usab ang atong radyo Runda Balita sa alas 4 sa hapon. Adlaw karon nga Webes Pit sa 13 ng bulan sa Marso 2025. Sa ngalan ni Anjo Bina kini ang inyong tigbalita. Kini si Earl Bainto. Kauban sa atong master control sa Pikas Lawak si Kuya Dudes duwi kay Apaa Pegarido ug sa atong admin finance dinhi sa estasyon Jenny Ilio. Kauban sa atong mga student interns Zamboanga del Norte National High School turno, Christine Barbadillo, Juliana Kathleen Benson, Trisha Jane Estoconing. Ug gabi na sa atong mga kauban dinha sa my transmitter site sila si Rolando Donio, Kuya Ruel Box Bukayaw, o Gescarpe Eugene. o ka ng uluhan sa atong mga balita. Alang sa balitang lokal, pagsaulog sa World Kidney Day nagpahinumdum sa kamahinungdanon sa kidneys Radyo Honda Balita Motor cab driver ning syudad may turnover sa cellphone ngadto sa buhatan. Radyo Honda Balita capacity building might collab accelerating energy efficiency and efficient cooling solutions in the private sector, Gipahigayon. Radio Runda Balita. Peace Governance and Solidarity Pact signing alang na sa 2025 annual igihimo sa ZNPPO. Radyo Runda Balita Alang sa atong balitang regional, 1.7 milyones na shabu na sakmit sa kosinero sa Bybust Operation. Radyo Honda Balita Cebu City Mayor Garcia gusto nga magmalipayon ang mga kawani sa City Hall. Radyo Honda Balita PRO7 naka full alert status human sa pagdakop kang Presidente Duterte. Top 5 most wanted persons of Central Visayas na sikop sa PRO7. Radyo Hunda Balita. Prayer groups nagpadayon sa vigil para kang PRRD. Radyo Hunda Balita. Suspect sa pagpamusil patay human musukol sa kapulisan sa Argao. Radyo Hunda Balita. Manghud ug magulang na kuryentehan sa dakbayan sa Bayawan, patay. Radyo Ronda Balita Bagong Traffic Command Center sa Metro Cebu Bridge, Gilusad. Radyo Ronda Balita Julo, gitulo ang CLO aron dunggo ng kaso batok sa mga personnel sa Bago City Hospital. Radyo Ronda Balita. Nagpalit og panog soft drinks gidul itan pagpusil patay. Radyo Ronda Balita. Lakson nag sa Negros Oriental og Sikihor nga ma-host sa unang NAR Athletic Meet. Radyo Ronda Balita. Bureau 7 nagpahibalo batok sa mga scammer nga nagpatuo nga police officer. Radyo Ronda Balita. Bacolod City naghatag og 6.2 milyones nga ayuda alang sa mga solo parents. Radyo Ronda Balita CCPO nakapahunong sa gun for hire syndicate, gisikop ang masterminds. Radyo Ronda Balita Task Force batok sa illegal fishing mugnaon ni Mayor Garcia. Radyo Ronda Balita. Pribadong luna nga gipuyan sa 114 ka pamilya sa Budlaan, gusto nga paliton sa syudad. Radyo Ronda Balita. 50 milyones gikan sa Malacanang gamiton sa Negros Occidental Capital alang sa permanenteng evacuation sites. Radyo Ronda Balita. Mga badyo badyaw pahimutang sa dapit nga duol sa baybayon. Radyo Runda Balita. Track oval sa Talisay hapit na mahuman. Radyo Runda Balita. Lalaki nangawat og mga gamit sa kusina na sikop. Radyo Runda Balita. Lalaki di kusil sa kaning higala nakalihay sa bala. Radyo Runda Balita. Visayas Power Plant sa Malingin Island, Bien Onido, gibuksan na. Radyo Ronda Balita Dumaguete City Mayor Iperi Mulyo personal nga gisaksiyan ang opening sa Sivraa. Radyo Ronda Balita SRP Governing Board gituki ang mga isyo programa sa pagpalambo sa lugar. Radyo Ronda Balita Ug alang sa atong balitang nasyonal, MGCP ni Pasidaan sa posibleng masinati nga blackout. Radyo Ronda Balita PA gisiguro nga magpabilin silang professional taliwala sa nagpagrabe nga political situation sa Pilipinas. Radyo Ronda Balita Pagdakop ni former President Duterte, nagpabiling balido bisan kung wala representar nga hard copy sa warrant of arrest matod sa NBI. Radyo Runda Balita. Nidaog nga kandidato nga adunay pending disqualification case mahimong matangtang sa pwesto. Radyo Runda Balita. VP Sara makipagtagbo sa mga abogado ni FPRRD. Radyo Runda Balita. Pilipinas mag-antos sa dengue outbreak matud pa sa DOH. Radyo Humda Balita. Congressman Gomez dunay hagit sa mga nidalagan nga senador sa 2025 election. Radyo Humda Balita. AFP gipangimakak ang military unrest human gidakop si Duterte. Radyo Humda Balita. Modernong pamilya tutukon sa Pamilya Ko Party List. Radyo Runda Balita 30 katuig nga pagkabilanggo ang silot sa mga krimen batok sa humanity. Radyo Runda Balita Lalaki nga ni Dunggap sayang kanhi asawa 37 kahigayon sa Las Piñas City ni angkon nga nakadroga o hubog. Radyo Runda Balita De La Rosa Albayaldes sunod sa ICC arrest list. Radyo Ronda Balita. MTC misud sa face-to-face -face SIM registration. Radyo Ronda Balita. DOJ gipaligo ng commitment sa UN aron matuldukan ang problema sa illegal na drogas. Radyo Ronda Balita. AFP gipaniguro ang pagbantay sa West Philippine Sea. Radyo Ronda Balita. ICC ni pasabot nga nung ginalian ang pagdakop kan kanhi presidente. Radyo Ronda Balita Alang sa atong balitang internasyonal, Pope Francis nga nasa ospital magsaulog sa ika-12 nga anibersaryo sa iyang pagka Santo Papa. Radyo Ronda Balita 27 patay human giatake sa mga rebeldeng grupo ang usa ka train sa Pakistan. Radyo Ronda Balita UE o EU mupahangtang og 28 billion dollars sa mga taripa sa pagbalo sa US. Radyo Ronda Balita O karon alang sa tong baligna balitang paugnat sa kusog. Sa sports balita, Cubs nilangkat sa ilang ika-15 kasunod-sunod nga kadaugan sa NBA. Sa Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ivana Lawi dili ganahan sa mga arugante nga lalaki ang gusto niya makauyab kanang dili taga Showbiz. Showbiz Balita. Ug karon alang sa atong detalye sa atong balita. Alang sa atong balitang lokal, Isip pagsaulog sa World Kidney Day karong adlaw, ah, nagpahinumdum ang mga kadagkuan sa Department of Health nga ampingan ang panglawas ilabi na sa kidneys. Kinibas sa gihimong advokasya sa maong buhatan dinhi sa Mibang Hotel, Marso 11 o gitambungan ni Dr. Eduardo Luwayon o IC sa Provincial Health Office sa pagpakiginabi ni Ms. Aubrey P. San Luis DOH-9 Chronic Kidney Disease Program Coordinator nga ang pagsaulog sa World Kidney Day matag ikaduha nga semana sa bulan sa Marso matag tuig ug nagpahinumdum unsa ka importante ang kidneys ug unsa kini ka isip lakip sa body organ nga adunay dakong papel nga himsog nga panglawas. Dugang ni Ms. Aubrey nga ang pingan ang kidney aron malikayan ang chronic disease pinaagi sa regular nga pagpakonsulta ginadili ang pagpanigarilyo o pag-inom sa ilim ng makahubog. Kinahanglan usab ang regular nga pag-ehersisyo nga dili angayan manubra ug timbang kay mao kini ang usa ka risk factor nga makasinati sa chronic kidney disease. Ingon man kinahanglan usab nga mosagop sa low salt diet ug hydration o ang insaktong pag-inom og tubig. Nasayra ng World Kidney Day karong tuiga nga nagdala sa temang Detect Early, Protect Kidney Health. Radyo Ronda Balita. Usa kabuutan og matinud anong motor cab driver ang kinasing-kasing nga mi-turnover sa usa ka unit nga cellphone ngadto sa buhatan sa Traffic Management Office kon TMO ning syudad kagahapong adlaw, Marso 12, 2025 sa may alas 9:30 e ang takna sa Kabuntagon. Ang naisgutang motor cab driver ang giilang si Mr. Domingo Rendora Guantero Jr., 52 anyos minyo og lumulupyo sa Purok Riverside, Barangay Ulingan ng Sudad. Nagmaneho sa motor cab nga nagdala sa plate number tp 090802 56 Sumala pang ang paguli ni Guantero sa mong cellphone nga buhatan sa TMO ang iyang gihimo tungod kay wala na siya masayot sa tinuod nga tag-iya ni ini. Apan kusganon siyang nagtuo nga kinigi panag-iyahan sa usa sa iyang mga nahimong pasahero sa motor cab nga iyang gimaneho. Ang maong butang nga gidawat sa usa ka mga tinugyan sa nahisgotang buhatan, din kini mihimo dayon sa pagkontak sa tag-iya ni ini basin base sa phone book sa maong cellphone sa katuyuan nga kini mahibalik ngadto sa tag-iya. Subay ni ining maong kalambuan, mipadayak sa iyang dako og kinasingkasing nga pagpasalamat si Traffic Management Officer Designate Mr. Felipe Mangila ngadto kang Mr. Domingo Guantero sa kaayo og kamatinodaanon niini. Dinha sa iyang gihimong dalaygong puhat nga paguli sa cellphone nga nahibilin dinha sa iyang motor cab nga ang iyang paghimong ehemplo og kapanag-ingnan usab sa uban. Radyo Ronda Balita. Gitegayon ng usa ka capacity building seminar may kalabot sa accelerating energy efficiency and efficient cooling solutions in the private sector nga gipangunahan sa Worldwide Fund Philippines uban sa pagitabayong sa kagamhanang lokal ning dakbayan isip kabahin sa serya sa kalihukan ubos sa Cool and Solar Initiative Project Mitambong sa mong kalihukan sa CENR Officer Attorney Gracian Paul Tidor, uban sa mga pipila ka mga establishmento sa negosyo sulod sa syudad, sama sa mga hotel, restaurant, pribadong eskwelahan, hospital o uban pang mga pribadong establishmento isip mga key participants. Lakip sa mitambong usab si WWF Philippine Project Manager Ms. Amy Belen, inubanan sa ilang project prod Project Coordinator Ms. Ujulia Basangan, Energy Project Officer Ms. Kathleen Hinureng, Senior Communications Officer Mr. Matika Santos ug National Youth Council Member Mr. Renz Layo isip mga resource speakers ato sa mga nasangpit nga kalihukan. Tumong sa mga kalihukan ang mapagligon ang kahibalo ngadto sa private sectors mahitungod sa energy efficiency and efficient cooling solutions. Diin kay baluan nga ang mga negosyo adunay makahinungdanon nga papel sa pagpadali sa usa ka makatarungan nga pagbahin padulong sa limpyo nga enerhiya kun clean energy. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah, yeah Boom Puti Rose Papaya. The double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Oh, puti ka, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Open na ang Jelaico Hardware. Na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba kamo kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies, o klase-klaseng mga power tools o machineries? Jelaico Hardware, hardware na ta. Naglisod ba kamo o parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa Torno. Ato na ta sa Jelaico Hardware. National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Kita kits! Radyo Runda Balita Oras karon, alas 4.19 sa kahaponon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm! Pep! On! Ang Charm back with with fresh technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. E Good news gikan sa Price Gas. Ang atong Price Gas 2.7 kilograms nga power kalan, mas barato na karon. Gikan sa original price nini nga 1,550 pesos per set, karon 1,100 pesos na lang. Nakasave ka og 450 pesos. Kini barato, garantisado. Available all the time. Safety pa ang panimalay. Atong kasaligan ug luwas sa kinaiyahan. Busa, bisita na karon sa labing duol nga Price Gas Sales Center kaninyo. Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG. Pagdali. Promo is for a limited period of time only. Visit our refilling plants at Price Gas Aurora Plant, located at Kahayagan West, Aurora, Zamboanga del Sur. Price Gas Oroqueta Plant, located at Upper Rizal, Oroqueta City, Misamis Occidental. Also visit our Price Gas Sales Centers in Mulave, Tangub, Bagadian, San Miguel, Bayug, Sindangan, Ozamis, Jimenez, Oroqueta, Dapitan, and Ipolog. Sa price gas, sigurado ka. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Ang probinsyano, number 16. Ang probinsyano party list, season Provinciano Portales, Manila address 15 a Corporales Street, Barangay Laging Handa, Quezon City by John Moises Brianas, Ben Imperial Street, Legazpi City. Ang gipalapdan ug ang tinuod nga abusa ang presyo. Back to school, back to school, back to Buzzers. Ug sa gihapon, ang wholesale na barato pa. Ang pinakabarato sa tanan. May pahimutang sa ilang branches, puros air condition sa Dalang Lakaya at bang sa may merkado publiko. Ilabi na sa Balisers Plaza sa may Burgos Street ng siyudad sa Dipolog. Ngato sab sa siyudad sa Dapi Kapitan o gatusap sa malambong lungsod sa Sindangan, sa Buanga del Norte. Timani sa kanunay, ang Bahal Sirs, Valley Sirs, Valley Sirs, ang pangita mga higala, Valley Sirs! Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Face ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo! Smart! Smart! Smart! Ang galing yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one to ka. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat bahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Radio Ronda Balita. Balita. Padayon kita sa atong balitaan. Formal nang nanumpa og may pirma sa peace covenant ang mga kandidato, nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug uban pang stakeholders alang na sa 2025 National and Local Elections kun NLE, Marso Gis sulod sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office kun ZNPPO Parade Grounds, Kayab ng Dakbayan sa Dipolog. Guinea atoll sa Peace Covenant and Solidarity Pact signing for the 2025 national and the local elections and Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary election. Lakip sa may pirma mao ang piliunon pagkagobernador nga sila si Dapitan City Mayor Seth Frederick Bullet Halusos ug Dipolog City Mayor Daryl Dexter Uy. Anaw usab ang mga piliunon pagkakongresista sa primero ug Segundo Distrito ug miyembro sa sangguniang panlalawigan. Gawas sa mga kandidato na numpa alang na sa hapsay ug malinawon nga eleksyon mao ang nagkalain-laing stakeholders kinsa mipasalig ug misuporta sa pagpaningkamot sa kapulisan alang sa secure, accurate free and fair elections. Si Atty. Roberto de la Peña, Provincial Election Supervisor sa Zamboanga del Norte, kinsa maoy guests of honor ug speaker, ang nagkanayon nga ang maong peace covenant signing dili lamang usa ka pilian kundi usa kini responsibilidad sa matag usa. Dugang ni Atty. de la Peña nagpahinumdum nga dili nato tugutan nga adunay panang tali sa matag pamilya, higala o guban pa tungod kay human unya sa piniliay o sa lamang kita ka komunidad. Ang political differences sa Bisaya nagpasabot sa mga lain-laing pananaw, opinyon o mga posisyon sa politika. Kini mahimong adunay kalabutan sa mga partido, mga polisiya o mga ideya sa pagdumala sa nasud, lalawigan o komunidad. Samtang si Provincial Director Colonel Rainier Diaz nang hinaot nga makabot ang hapsay ug malinawon nga piniliay sa Mayo 12 ni Ining Tuiga pinaagi sa suporta sa mga kandidato ug sa lain-laing ahensya sa gobyerno ug og stakeholders. Ang maong covenant signing ugdahan kini sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. Radyo Ronda Balita Sa laing bahin sa tong balita, sa balitang rehi- Sikop ang usa ka 53 anyos nga kusinero sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpidea 7, Cebu Provincial Office uban sa Cebu City Mobile Force Company ug Mabolo Police Station 4 atol sa gilusad nga bypass sa alas 7:28 sa gabi Martes Marso 11, 2025 sa Sitio Highway, Barangay Pungol, Sibugay, Bukirang Dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspek gila sa Pideya 7 nga si alias Danilo, 53 kusinero nga nagpuyo raw sab sa maong lugar. Nakuha sa mga operatiba ang pulo ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 260 gramos nga dunay estimated average market value nga 1.7 million lakip na ang buybus money, usa ka cellular phone ug ang motorsiklo nga gigamit sa illegal nga drug transaction. Matod sa PDEA 7 nga lima ka buwan, buwan na nila gipaubos sa case build up si Eldias Danilo human makadawat og impormasyon sa illegal nga kalihukan niini. Gingong magkabaligya ang sospek o 300 gramos sa shabu matag si mana sa supplier nga gisusi sa PDEA 7 kun si Kinsa. Si Danilo, Danilo nadakpan na ni atong 2015 sa kaso gihapon nga ilegal nga drogas ug nakagawas pagka 2023 human makapawalay sala sa kaso nga iyang giatubang kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa suspitsado. Radyo Runda Balita ang empleyado sa gobyerno basta malipayon, epektibo. Gusto ko nga malipay mong tanan aron mahimong epektibong kawani. Kini ang pamulong ni Mayor Raymond Alvin Garcia ni atong Marso 12, 2025 ato sa iyang pagpasidungog sa kawani sa Cebu City Transportation Office kon CCTO og Cebu City Environment and Natural Resources Office kon e CCENRO nga nakatampo sa karampusan sa Sinulog 2025 ni atong Enero 19, 2025. Sumala sa mayor ang Sinulo 2025 maoy malabing malampuson sa kasaysayan. Hinungdan nga angay lamang pasinungan ang mga kawani sa City Hall nga nagpakabana sa maong panghitabo. Sa niagi mga okasyon, ipasidunggan na sa mayor ang ubang mga kawani sa City Hall, diin sila nakadawat og Certificate of Appreciation o lima ka kilong bugas nga matag-usa. Giawag usab ni Mayor Garcia ang mga empleyado sa gobyerno sa so, dakbayan sa Sugbo nga ang ang ilang trabaho tungod kay kini sagrado. Dugang pagipaybawan ni Mayor Garcia nga magsugod na sunod buwan ang pagpangapod-apod sa accident insurance alang sa mga empleyado sa City Hall nga kansang premium gikan sa iyang kaugalingong bulsa. Radyo Rumda Balita Miabot na sa tanang mga regional police offices tibok nasod ang gipagawas nga kamanduan sa Camp Trame sa tanang mga nga ipasaka ang ilang alert status ikan sa normal ngadto sa full alert tungod sa pagkasikop ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa dakbayan sa Subo ni Butiag ang Deputy City Director for Operation Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga nag-andam na sila o mga personal gikan sa City Mobile Force Company nga mo'y ipakatap kung adunay lihok protesta ang mga dumadapik sa kanhing presidente. Nakasabot si Makatangay sa gibati sa mga nisuporta sa kaning Pangulo, apan iawag siya nga ipatigbabaw ang pagtuman sa balaod ilabi na ni atong nagtinguha nga muhimog panagtapok aron ipagawas ang ilang kasagmuyo. Nipasabot hinuon si Makatangay nga dili nila babagon ang mga magprotesta nga suporta si Duterte basta lang adunay pagtugot sa sa kagabhanan sa dakbayan sa Subo. Radyo Rumda Balita Nadakpan sa kapulisan ng usa ka pugante nga nalakip sa top 5 most wanted sa Central Visayas sa Barangay Bakong, Anda Bohol ni atong Marso 12, 2025 sa alas 5.20 sa hapon. Ang sospetsado sa 37 anyos nga residente sa maong lugar, gidakop tungod sa kaso nga may kalabutan sa pagpatay. Gipahigayon sa mga operatiba sa Anda Municipal Police Station kun MPS ang maong pagdakop pinaagi sa warrant of arrest nga gi sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 51 sa Carmen Bohol ni adtong Marso 10, 2025. Ang kaso nga gilatad sa criminal case number 1103 naglakip sa kasong pagpatay ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code nga walay gikarumin girekomendar nga piyansa. Gipriso karon nga sus ang suspetsado sa custodial facility saan the MPS samtang nagpaabot sa dugang legal nga proseso. Gipasalamatan usab ni PB Jen Maranan ang mga sakop sa ANDA MPS o Bohol Office Provincial Office tungod sa ilang pagpaspas o kinukma nga lihok. Kini nga kalampusan usa ka pagpamatuod sa misyon sa kapulisan sa pagpanalipod sa komunidad o pagpalig-on sa balaod. News is brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Radyo Ronda Balita. Tat na sa RPN alas 4.31 sa kahaponon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad? Kaya yan ang fried washing machine detergent! My triple stain-away formula. Tanggal makapit, madi maiki at malupit na dumit man siya, ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White Rose Papaya. Rose Papaya. Na double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Open na ang Jelaico Hardware na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba mo kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies, o kasi-klaseng mga power tools o machineries, Jelaico Hardware na ta. Naglisod ba mo o parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa Torno. Ato na ta sa Jelaico Hardware, National Highway, Lower Turno, de Dipolog City. Kita kids! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protekta! to i Soap Manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world-class quality ACS Ang buhatan sa atong mamahandi sa probinsya o opisina sa Provincial Treasurer sa Zamboanga del Norte pinaagi ni Provincial Treasurer Jesse A. Concepcion Nag-awhag na ito na nag-iya ang mga kayutaang agricultural, residential, commercial, industrial, makinarya, balay o building nga nahimutang sa mga nagkadayang lungsod o munisipyo dinhi sa probinsya sa pagpahimulo sa atuhang tax amnesty base sa Republic Act 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act kon RPVARA nga nagwagtang sa mga penalties, source charges ug interest sa mga pingkasan nga amoruso gikan Hulyo 5, 2024 paubos. Alang sa kumpletong detalye o dugang impormasyon, Bisitahan lang ang opisina sa mamahandi sa inyong mga munisipyo, sa inyong municipal treasurer, kung asa na himutang ang inyong mga propidad. Radyo Ronda Balita Padayon kita sa itong balitaan alang sa balitang regional. Ubay-ubay na ang mga grupo ang nagpahigayon og prayer vigil alang kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Quezon Park sa Dumaguete City ni adtong Marso 11, 2025, mga alas 8 sa gabi ug kinigipangunahan sa local group Hakbang Maisog sa pakighinabi sa tigpamaba nga si Carl C. Laurenio nga ang ilang pagtapok o sakni ka inisyatibo upan sa PDP laban nga agyog suporta sa nahitabo karon sa nasod labi na kang former President Duterte. Gipasabot ni Carl Teves sa hakbang maisog nga ang tuyo sa grupo mo ang pagpadayon sa pagsuporta kang PRRD pinaagi sa malinawong paagi sama sa pag-angko. Ang maong Radyo Ronda Balita Namatay ang suspetsado sa pagpusil patay sa barangay Gutlang, Argao, Cebu. Human kini musukol sa mga pulis ato sa iyang hot pursuit operation kagahapon sa hapon Marso 12, 2025. Ang suspetsado giila nga si Noel Rosero, minyo residente sa maong barangay. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, siya mao responsable sa pagpamusil kang Aurelio Auring Banyagaso, 50 anyo sa samang lugar kagahapon sa buntag. Daling gipatuman sa Orgao Police Station ubos sa mando ni PAMG, Janas giangan ang hot pursuit operation. Sa ilang pag-abot sa lugar, ilang nasakpan si Rosero o gisuwayan hangyo nga mo surrender. Apan kalit kining nibunot og armas og mitabuto sa kapulisan. Aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon, napugos ang mga pulis nga mubawi og pusil nga misangpot sa pagkaigo sa suspetsado. Dinadayon sa Isidro Quintanar Memorial Hospital kon ICKMH ang sospetsado apan gideklarang dead on arrival sa doktor nga si Dr. James Evardo alas 3.50 sa hapon. Na-recover sa crime scene ang usa ka 9mm pistol nga may serial number 961824, usa ka magazine, usa ka buhing bala, upat ka basyo sa bala ug usa ka fired bullet. Radyo Ronda Balita wala na makaabot sa balay tambalanan ang duha ka minor de edad human makuryentihan dito sa Barangay Suba, Dakbayan sa Bayawan pasado alas 11 sa buntag niatong adlaw Miyerkules, Marso 12, 2025. Gila sa kapulisan ng duha ka biktima nga nagpangidaron ng usa og 14 anyos nga batang babayi o iso niini nga lalaki nga 13 anyos nga kinsa nagpuyos sa maong dapit sa pakiginabi sa K5 News FM Bayawan sa mga nakasaksi sa insidente, kika ng laba ang duha ka bata sa usa ka atabay sa maong lugar. Diyaw ni uli kini aron mag-ilis ug pakan-on ang ilang lola nga bedridden human makaagi og stroke. Diin maoy kauban lamang nila katungod kay wala na sila'y amahan ug ang ilang am inahan usa ka OFW sa Saudi Arabia sa dugang paghihinabi sa K5 News FM sa mga nakasaksi nga hinungdan sa kamatayon sa duwa ka bata mao ang linya sa kuryente nga anaa kini sa ubos nga bahin tungod na ata kini sa kusog nga hangin din ang linya sa kuryente padulong kini sa usa chapel sa maong barangay sa dihang pag-abot sa mga bata sa ilang balay ang magulang nga babae nila kang kini apan basa ang biktima nasangit sa linya sa kuryente hinungdan nga ni kurog kay nakuryentihan sa dihang nakakita ang igsoon nga lalaki sa igsoon niyang babae nga nikurog, dali usab niya kining gitabangan apan siya na usab ang nagkuryentihan. Ang duha ka biktima gidali kini pagdala sa Bayawan District Hospital apan gideklara nga dead on arrival. Padayon pa ang dugang investigasyon sa kapulisan sa Bayawan sa nasangpit nga panghitabo. Radyo Ronda Balita Giablihan na sa Metro Cebu Bridge Management Board ang ilang bagong opisina o Traffic and Security Monitoring System Command Center aron mapalambo ang trapiko o seguridad sa mga motorista nga mogamit sa taytayan nga nagdugtong sa Mandawi o Lapu-Lapu City. Pinaagi sa maong command center gipahimutang ang moderno nga CCTV cameras aron mas paspas ang pagmonitor sa trapiko ug dali ang pagresponde sa mga emerhensya ang maong kalihukan gipanguluhan ni Governor Gwen Garcia uban kanila si Mayor Glenn Bersede ug si Hil Retuya ang officer in charge sa Top Traffic Enforcement Agency sa Mandawi kon EAM. Ang proyekto na pakita sa pagpanikamot sa mga lokal nga opisyal aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug kaluwasan sa mga motorista sa Metro Cebu. Radyo Ronda Balita. Gitudlo ni Mayor Nicolas Yulo si Bago City Legal Officer ko CLO Aaron Lirasan isip hearing officer alang sa mga kaso nga ipasaka batok sa mga personnel sa Bago City Hospital nga nagatubang og reklamo sa kamatayon sa usa ka bata ni adtong Pebrero. Nagasugod ang pagdungog sa higayon nga mapasaka na ang formal nga kaso matud sa mayor sa Bago City ni adtong Martes, Marso 11. Niyangko ng amahan sa bata nga adunay pagpabaya sa mga kawani sa Bago City Hospital, hinungdan nga namatay ang iyang anak ug ang iyang asawa nga anak sa talandugon nga kahimtang ang fact-finding committee nga gihimo ni Yulo nagkahinapos nga adunay daghang ebidensya nga naglungtad aron maestablisar ang kamatuoran nga ang mga medical nga practitioner nga hilambigit. Matod ni Yulo nga dili niya ibutiag ang detalye sa investigasyon tungod kay ubos sa civil service law magpabilin silang confidential hangtod mapasaka ang formal nga kaso. Si Yulo ni Ingon nga laluoy siya sa pamilya sa nangamatay na bata ug nipasalig nga himuon ang tanan subay sa proseso aron sila masirad-an. Radyo Rumda Balita Patay ang usa ka lalaki human gipisil sa wala mailid suspetsado samtang nabingkod gawas sa usa ka tindahan sa Barangay Gutlang, Argao, Cebu alas 10:53 sa buntag kagahapong adlaw Marso 12, 2025. Ang biktima na ilhan nga si Aurelio Auring Banayagaso, 50 anyos, single o residente sa barangay Lingig, Lingigon, Argao. Matod sa tag iya sa tindahan nga si Rosalie Rosero, mipalit o Paugpad og soft drinks ang biktima nga naglingkod sa gawa sa tindahan, dihang kalit kami abot ang usa ka motorsiklo. Gidulitan kini sa wala mahiling mamumuno o gipusil sa likod. Human sa pagpamusil dali kining misibat sa paingon sa kasad dapit, padulong sa lungsod sa Ronda. Gidala pa ang biktima sa Isidro Quintanar Memorial Hospital kon ICKNH sa MDRRMO personnel apan gideklarar nga dead on arrival sa doktor nga si Dr. James Evardo ala una utso sa hapon. Ang kapulisan sa Orgao padayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation ug lawong nga ah, imbestigasyon aron matumbok ang suspect. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believes sa fried washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i mo. Laban sa pamilya, i mo. Laban ng patibay, i mo. Shield Bath Soap. patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sasakit protektado! I-shield mo! Pamilya protektado! I-shield mo! Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Radyo Runda Balita! Padayon kita sa itong balitaan alang sa balitang regional. Gipamahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga iyang awhagon ang Negros Oriental o ang Sikihor nga i-host ang unang Negros Island Region Athletic Meet sunod tuig. Nagkanayon siya nga andam siyang muhatag sa host sa bisan hain sa duha ka probinsya aron makabiyahi ang mga atleta sa Negros Occidental. Gipaabot niya nga ang mga atleta sa Negros Occidental moo'y modominar sa NAR Regional Athletic Meet. Ang Negros Occidental moo'y ikaduha sa Western Visayas Region Athletic Association Meet sa Antique. Matod ni Lacson nga nagtagbaw siya sa performance sa mga atleta sa Negros Occidental nga mas maayo karong tuiga. Hatagan og insentibo ang mga atleta nga negrense nga nakadaog og medalya apan kinahanglan pa nga determinahon ang kantidad matod ni Lacson. Radyo Ronda Balita Nagpahimangno ang Police Regional Office 7 kung o 7 sa publiko, mahitungod sa usa ka scam diin ang scammer nagpat nagpapatuo nga Chief PNPO ubang Police Officer Aaron Limbungon ang katawhan. Ang mga mangingilad mo gamit og text messages, umutawag aron mangayo og kwarta, personal nga pabor, umusulay og pangilad pinaagi sa peke nga legal nga pasangil. Nakadawat ang PRO7 og daghang reklamo bahin sa kini nga modus, diin ang scammer mutawag o mutext sa usa ka tawo. Magpaila nga police officer ug mangayo og mutawag balik tungod kunuhay sa warrant o affidavit. Kung tubagon sa biktima ilang hadlukon o pangayuan ang kwarta o personal nga impormasyon. Matod ni Regional Director PB Jen Rodrigo Yan Maranan, dili gayud mangayo og kwarta, personal nga pabor o tawag balik ang Chief PNP o bisan kinsa nga police officer gamit ang text o tawag. Gamit ang mga scammer nga gisaligan sa PNP aron makapanikas gamit ang peke nga identidad o script nga mensahe. Ipasalig sa PRO 7 nga hugot nga ipatuman sa balaod batok ni ining scammer ug sila magtinabangay sa PNP Anti-Cybercrime Group kon ACG aron matrace ug madakpan ang mga responsable. Giawhag sa PRO 7 ang tanan nga magpabiling mabinantayon batok sa mga online ug phone scams. Sa di pa mutubag sa mga kadudahang text o tawag, siguraduhong ma-verify ang impormasyon. Radyo Rumda Balita Naghatag og 6.252 milyones nga cash aid ang kagamhanan sa Bacolod alang sa 521 ka solo parents gikan sa nagalain-laing barangay subay sa Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Matag benepisyaryo nakadawat og 12,000 ka pesos nga lump sum nga nagsakop sa 1,000 matag bulan alang sa 2024 base sa datos gikan sa Department of Social Services and Development kon DSSD ni adtong Martes. Miingon si Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang konseho sa syudad ni Pasaro kinatibuk ang alokasyon nga 18 milyones alang sa cash subsidy sa kapilibuan ka solo parents alang sa tuig 2024. Sumala sa DSSD head Richelle Vider Prado, ang ayuda para sa tanang mga solo parents apil ang mga amahan. Ang RA 11861 naglakip sa mga byuda, ginika ng bulag o gibiyaan sa kapikas, adoptive o foster parents, ug mga paryente nga nagmatngon sa mga bata. Radyo Honda Balita. Gipaligon sa Cebu City Police Office kang CCPO nga pinanguluhan ni PCOL Enrico E. Figueroa ang ilang kampanya batok sa mga organisadong gun for hire nga grupo sa syudad sa Sugbo. Ni atong Marso 10 sa Osaka Press Conference, gipabalo ni Police Regional Office 7 kung PRO7 Regional Director PB Rodrigo E. Maranan nga walo ka suspetsado ang nadakpan nga naglambigit sa dagang insidente sa pagpamusil. Sa nasayran, duha ka babayi nga nabiktima sa pagpamusil sa Dulho Fatima ug mambaling. Sa paspas nga aksyon sa Mambaling Police, Police Station 11, nadakpan na tulo ka suspetsado, nakipang usa ka 18 anyos nga estudyante ug usa ka 40 anyos nga ex-convict nga may koneksyon sa kaniya sa group. Duha ka pa kasuspetsado ang padayon pang gipangita samtang usa ka 15 anyos nga minor de edad naluwas og natagaan og tukmang interbensyon sa gobyerno. Matod sa investigasyon, ang 40 anyos ka ex-convict sa Mambaling mao'y nagplano sa pagpamusil. Siya unang nasikop ni Adtong Pebrero 17 tungod sa ginadiling drogas ug illegal nga armas. Mahinungduman nga gipu Mahinumduman nga gipusil patay ang usa ka 28 anyos nga babayi samtang ang usa ka 44 anyos nga babayi nakaluwas sa laing insidente. Ang mga suspetsado magatubang sa mga kaso nga murder, frustrated murder, illegal nga pagpanag-iya og armas og illegal nga drogas nga gisang-at na sa korte. Gipadayag ni PCOL Enrico E. Figueroa ang iyang pagpasalamat sa mambaling pulis sa ilang paspas nga aksyon. Sumala niya kini ang operasyon usa ka mahinungdanong lakang sa krimen prevention program sa PRO7 aron mabantayan ang katawan ug malikayan nga ang dugang krimen. Nagpabilin ang CCPO nga determinado sa pagpatuman sa hugot nga investigasyon aron masiguro nga manubag ang tanang kriminal ug mabantayan ang kal Balina Osa Comunidad. Radio Ronda Balina. Magporma o Joint Task Force si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia human sa nahitabong blast fishing o binayo sa Mactan Channel niatong Sabado, Marso 8, 2025. Gipresentara sa Pangulo sa Bantay Dagat Commission nga si Ed Carlon Rama ang mga hulagway atubangan sa mga sakop sa media ang patay nga mga isda nga ilang nakuha sa kadagatan sa Dakbayan. Lakip usab sa gipakita ang mga nagkagusbat nga mga coral human ilang pakigsusi sa nahitabong bagong insidente. Base sa investigasyon nga ilang gipahigayon, matod pa ni Rama nga misugid kanila ang mga residente dool sa nahitabuan nga adunay upat ka mga pump boat ang nagpabuto sa makaupat nga higayon sulod sa 45 minutos. Ang mga lumulupyo sa maong dapit nitugan nga dili residente sa Dakbayan ang mga mananagat tungod kay musutoy usab kini og padagan sa ilang pump boat paingon sa syudad sa Talisay. Miabot na sab ang maong taho nga kang Garcia mo nang gimanduan niya sira mga magmungna og Inter-LGU Task Force nga lungkuban sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, munisipalidad sa Cordova ug Dakbayan sa Talisay aron adunay dali nga mo responde kung adunay susamang insidente kabahin sa illegal nga pagpanagat. Radyo Rumda Balita Gimanduan ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang Division for the Welfare of the Urban Poor kung DWUP na lihukon ang mga rekisitos alang sa pagpalit sa syudad sa pribadong luna diha, diha sa Sityo Takan, Barangay Budlaan, Dakbayan sa Subbo. Kini araw masiguro ang pagpuyo sa mga tao didto human nga niingon ang tag-iya sa yuta nga ibaligya niya kini sa lain kundili paliton sa mga nagpuyo. Nakigtagbo ka Mayor Garcia ang mga sakop sa nagkahiusang kabus para sa balay ug yuta. Homeowners Association kagahapong adlaw Marso 12, 2025 moabot sa 114 ka mga pamilya ang nagpuyo sa 1.6 hektaryas ng yuta nga gikaingon nga gusto nang ibaligya sa tag-iya. Pulo ni Elizabeth Pedrano, organizer sa Nakapar sa Bayo Hua, nga 9 milyones ang gusto sa tag-iya nga maoy ilang ibayad ug nakahatag na sila og 1.3 milyones isip unang pa, unang bayad. Ato sa panagtagbo na sabutan nga ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, maoy mubayad sa luna ug madatnan lang ang nagpuyo ngadto sa gobyerno. Nag Ipasabot niya nga dili gayud madali og sayon ang pagpalit sa luna tungod kay mag-agi pa man og proseso nga maglakip unya sa appraisal nga iyang gipasabot sa tag-iya. Radyo Runda Balita. Mugamit og 50 milyones nga pondo ang kagamhanang probinsyal sa Negros Occidental gikan sa Malacanang aron sa pagpakaon sa mga bakwit sa bulkan Kanlaon ug alang sa mga permanenteng evacuation sites. Sumala pa ni Governor Eugenio Jose Lacson niadtong Martes, Pebrero 11. Ipadayon sa kagamhanang probinsyal ang ikatulong hugna sa pagpanghatag og pagkaon sa mga bakwit nga karon maka Panahon na maglakip na og mga bugas matud pa kaniya. Kaniadto ang bugas gihatag sa mga local government units apan ang La Castellana nga adunay pinakadagang evacuees nahutdan na og resources. desk. Mugahin usab sila og 14 milyones alang sa permanenteng evacuation site sa La Castellana ug 1.3 milyones alang sa site development sa Bago City matud sa gobernador. Radyo Rumda Balita nauyunan sa Task Force pabahay sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo na respetohon ang kultura sa mga Badyaw, pinaagi sa pagpahimutang kanila human na igo sa sunog ang ilang komunidad diha sa barangay Mambaling ni Adtong Marso 2025. Gibutyag ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Task Force pabahay, nga adunay nakita nakitang relocation site ang City Planning and Development Office kang CPDO atol sa tigom sa Task Force pabahay kaganihang buntag. Gipadayag usab ni Guardo ang sunod simana ang ilang gitanaw nga makasugod sa paghimo sa housing alam sa mga badyaw. Kabahin ini, nagmugna og duha ka technical working group ang task force pabahay nga mutan-aw sa mga aspetong legal og sa kalikupan. Idugang siya nga usa ka komunidad sa nasod sa Malaysia ang andam mogasto sa pagtukod sa komunidad sa Badjaw ibabaw sa tubig dagat duol sa may landfill sa Inayawan. Subay sa dato sa Department of Social Welfare care and services, moabot sa 195 ka mga pamilya ang napektuhan sa sunog o kasamtang nagpuyo sa Viking Gym sa Barangay Mambaling. Radyo Rumda Balita Mamahimo na unyang magamit sa mga sugbuano ng ikaduhang track oval o soccer field nga nahimutang gawa sa Metro Cities nga anaa sulod sa bahin sa Talisay City Central School sa may barangay Poblacion Talisay City. Sumala pa ni Dr. Arden Monisit, Superintendent sa Talisay City DepEd Division, nga 92% na kini nga nahuman o gis, nga gisugdan ni atong buwan sa Abril sa milabay nga tuig. Karong buwan na ma-turnover na kini sa lokal nga gagamhanan sa DepEd Talisay o magamit na kini nila sunod buwan. Gitugan ni Monisit nga trabaho karon ana na sa finishing touches ug dako kaayo kini utabang kay anha naman ipahigayon ang mga kalihukan sama sa mga practice nga dili na kini kinahang hanglan muadto sa Cebu City Sports Center o kas sa Dakbayan sa Naga. Radyo Honda Balita Nasiko pang usa ka lalaki nga nasakpan sa aktong pagpangawat sa Purok Tugas, Barangay Yati, Iluan, Cebu ni adtong Marso 11 10.25 alas 12.45 sa hapon ang biktima nga si Emma the third, usa ka computer programmer o gitabalo sa barangay Tanod nga daling moresponde sa alarma Matod sa biktima na wag tanga magamit sa kusina, ang nagkantidad og usa ka libo 200 ka pesos ug mga scrap nga aluminum ug metal nga nag kantidad og 600 ka pesos. Sa dihang nabantayan sa biktima ang suspect na si Josel, nagdala sa sakong nga gisudlan sa mga kinawat, misulay kini sa dagan og misukol sa mga tanod. Apan nadak Apan nadakpan na gihapon kay mitabang ang mga silingan sa pagdakop kaniya. Na-recover sulod sa sako ang inawat ng mga butang. Radyo Runda Balita Nakalihay sa kamatayo na usa ka lalaki human gipusil sa iyang kanihigala mga pasado alas 12 sa tungang gabi Marso 10, 2025 sa Sibulan, Negros Oriental. Base sa taho sa Sibulan Municipal Police Station, ang biktima usa ka 30 30 anyos nga lalaki residente sa Purok Magugihon, Barangay Kamanhak, Dumaguete City. Samtang usa sa duha sa mga suspect nailhan sa pangalang Roger nga residente usab sa Barangay Kamanhak ug ang usa nga kuyog ni ini sa pagpamusil padayon pa sa kapulisan. Nas Basay ra sa investigasyon nga ang biktima naa sulod sa balay ni anang oras sa pagpanghitabo. Nakadungog kini og usig sa irubusan ni Lili siya sa bintana o kalit lang nga gipusil ang biktima sa armadong mga lalaki. Nakuha sa crime scene ang upat ka 9mm fire cartridge case sa kalibre 45 nga pistola ug nakaangko ang biktima ug pagkagisi sa panit ug sa madhuman na kalikay sa mga bala. Nitugan ang biktima ngadto sa otoridad nga usa sa mga suspect iya kining nailhan nga si Roger og positibo kini niyang giila kay siya ang handler sa manok nga igtatari niini ni adtong tuig dos 2018. Gituuhan sa kapulisan nga personal nga panagbangi ang motibo sa maong pagpamusil. Kasamtangan na nga gipangita ang mga suspetsado para patubagon sa tukmang reklamo nga ilang at tubangon. Radyo Honda Balita may sugang dagitan na ang taga-islas sa Malingin, Bien Unido, Bohol, humansab lang puson nga inaugurasyon sa diesel power plant sa isla uban ni Gobernador Erico Aris Awen Aumentado. Uban sa mga kalihukan ang NIA, Duwe NPC, SPUG, Buheco, SP ug mga lokal nga opisyales sa Bien Unido. Diin gipasalamato ni ini si Congresswoman Van Van Ayumentado ug mga partners sa maong proyekto matod ni ayo mentado nga gipaningkamutan ni ini ang paghatag sa pag, pagpangingahanglanon sa maringin sama sa covered court nga nagamit na sa katawhan o karon aduna nay kuryente nga among nga maong gisugdan sa pagpasiga dugang ni ayo mentado nga hapit na usab ang turnover sa atong water desalination project Radyo Rumda Balita Personal nga mitambong si Dumaguete City Mayor Iperi e Mulyo sa gipahigayon nga opening sa Central Visayas Regional Athletic Association kon si VRA kahapon sa hapon sa Dakbayan sa Bayawan. Personal usap gisusi sa mayor ang lugar kung asa na himutang ang mga delegate sa Dakbayan aron masiguro nga naa sila sa komportable nga lugar ug makapahuway og tarong ang mga atleta, coaches ug uban pa. Sumala pa ni Mayor Mulyo nga dili pwede nga financial support lamang ang partisipasyon sa LGU. Kinahanglan usab kini nga susihon nga anaa sa luwas nga lugar ang tanang delegate sa syudad. Dugang pa sa mayor nga aron madasig ang mga atleta atleta gawa sa suporta sa ilang pagpanginahanglanon sa kompetisyon, kinahanglan usab nga ipakita sa LGU nga kausa sila sa pagkabot sa ilang mga kalampusan. Radyo Rumda Balita nagpahigayon sa ilang ikabantidos nga regular nga tigom ang South Road Properties kun SRP Governing Board sa Cebu Chamber of Commerce Conference Room aron isgutan ang mga legal o technical nga isyo nga gipasiugda sa mga aktibong negosyante sa maong dapit. Usa sa mga gitakdang proyekto nga ilang giaprubahan mao ang hangyo sa Converge ICT Solutions INC nga magbutang og fiber to the building kun FTBB facilities sa tulo ka proyekto propriedad sa SRP, Sanremo o OSIS, Amalfi Residences o II Corso aron mapauswag ang internet connectivity alang sa mga komersyal nga establishmento o residential nga komunidad. Gidawat usab sa board ang hangyo sa Cebu Cordova Link Expressway kung CCLEX nga yuhon og gipuson ang mga nagbitay nga linya sa kuryente o kable sa CSCR grantees aron mapadali ang mas hapsay og luwas ang operasyon sa maong pasilidad. Girepresentar usab sa kauntigo mang usa ka marketing program para sa SRP nga naglatid sa mga estratehiya aron mas mapalambo ang pagpangdani ug duga nga mamumuhunon ug mapausbaw ang ekonomiya sa maong lugar. Pinaagi sa ilang mga desisyon, gipakita sa board ang ilang ligon nga pagkaningkamot sa pagpangandam alang sa padayon nga pag-uswag sa SRP o pagserbisyo sa mga stakeholders sa maong lugar. Radyo Ronda Balita. This time check is brought to you by M. Luillier. Oras karon alas 5 sa kahaponon. That time check is brought to you by M. Luillier. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa You need toothpaste for brushing every after kumain. Island Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin Helps stop cavities even before they start by keeping bread fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing Max Alaga. Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Open na ang Jelaico Hardware na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba kamo kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies, o kasi-klaseng mga power tools o machineries? Jelaico Hardware, hardware na ta. Naglisod ba kamo o parking sa sentro? Uy! Daghang parking parkingan sa Torno. Ato na ta sa Jelaico Hardware, National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Kita kits! Radyo Ronda Balita Sa laing bahin sa atong balita, sa Balitang Nasyonal, ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP nitambag sa publiko nga dili mo kumpiyansa nga walay power interruption tungod sa grabing kainit sa panahon nga nasinati. Si NGCP spokesperson Cynthia Al Alabanza ningon nga makipagtagbo una sila sa daghang stakeholders sama sa generations of distribution sa dili pa mahimo og forecast sa heat wave. Una nang giingon sa Department of Energy kaniadtong Enero nga walay yellow o pula nga alerto sa umaabot nga bulan. Dugang ni Alabanza nga dili makasad ang NGCP kung walay yellow o red alert sa umaabot nga bulan tungod kay nagdepende kini sa generation sa power plants nga apektando sa taas nga temperatura. Gumikan ini, gitambak sa Department of Energy or DOE ang publiko magdaginot sa konsumo sa kuryente, ilabi na sa niining hilabian sa kainit nga panahon. Reju, Runda, Balila. Gi ni Philippine Army Commander General Lieutenant General Roy Galido nga magpabiling professional ang kasundaluhan sa Pilipinas. Kini taliwala sa mga gakahitabo nga political events sa nasud sama sa baguhay lamang nga pagkasikop ni kanhi President Rodrigo Duterte. Matod ni General Galido nga magpabiling nakafocus ang Philippine Army sa mga obligasyon ni ini ug dili magpaapekto sa bisan unsang political situation. Dugdong sa maong opisyal nga prayo prioridad ni Ini ang paghatag proteksyon sa soberanya sa Pilipinas, ilabi na ang pagpangandam sa tibuok na sud. Runda Balita. Ang pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni atong Martes Marso Unse nagpabiling balido og dili usa kamatang sa state kidnapping o bisan usa ka illegal detention matud pa sa National Bureau of, of Investigation. Sa pagkahinabi ni NBI Director Jamie Santiago, kung nagpabiling balido ang proseso sa kapulisan alang sa pagdakop sa kanhi presidente, tubag ni Santiago Santiago nga basta adunay warrant of arrest bisan og wala kini madala sa mo serbisyo niini mahimo gihapong dakpon ng usa ka personalidad matud niya nga isip usa ka pulis mahimo niya ang dakpon ng usa ka personalidad ug ipasaka ang warrant of arrest sa proper forum o sa opisina mismo kay numduman nga ang kampo sa kanhi presidente ni insister nga walay tukmang dokumento o gipresentar ngadto sa Kang Duterte dihanggit akop siya sa pulis sa Ninoy Aquino International Airport. Ang legal counsel ni Duterte niingon usab nga iligal nga gitangtong ang kanhi presidente nga gipasabot usab ni Santiago. Gipaabot ni ini ang mahimong nilang dad-own ang bisag unsang dokumento nga nagsuporta sa warrant of arrest sa usa ka personalidad ug unya kwestiyonon sa Korte Suprema. Dugang pa sa de- direktor nga wala siya nakitang irregularidad irregularidad sa pagsikop sa kanhi presidente tungod kay adunay warrant of arrest o nasayod ang kupulisan nga adunay warrant nga iserve sa kanhi presidente. Sa laing bahin, si Santiago una nga niingon nga ang International Criminal Court aduna pay jurisdiksyon sa pag-imbestigar sa mga kaso sa extrajudicial killing Ato sa war on drugs sa Administrong Duterte, tungod kay wala pa muatras ang Pilipinas sa ICC ni adtong panahuna. Apan giinsister usab ni Santiago na dili na makapadayon ang mga korte sa Pilipinas ni ining kaso batok sa kanhe presidente. Radyo Ronda Balita Gibutyag ni COMELEC Chairman George Garcia nga dili mawala ang jurisdiction sa Commission on Elections kun COMELEC bisan pa midaog sa eleksyon ng usa ka kandidato nga adunay pending disqualification case. Matud niya, mahimo gihapon madiskwalipikar ang kandidato kung mapamatud-an nga nakalapas siya sa balaod sa eleksyon bisan og naluklok na kini sa posisyon. Hindi po mawawala ang jurisdiction ng COMELEC. Kahit po siya ay nakaupo, pwede po namin siyang tanggalin o pwede namin siyang alisin sa pwesto sapagkat ang disqualification case pending before the COMELEC or the proclamation of the candidate does not divest the COMELEC of our jurisdiction sa disqualification case. Matod ni Garcia, gipa si Ugda sa COMELEC nga magpabilin silang nagabantay sa hustisya sa eleksyon aron masiguro nga tanang kandidato nagsunod sa legal nga proseso ug walay makalusot nga na nakalapas sa balaod sa eleksyon. Radyo Ronda Balita. Gikompirmar sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga gikatakdang makipagtagbo sila sa abogado sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mangayo og legal nga tambag ang Vice Presidente aron tugutan nga makabisita siyang amahan sa detention facility sa The Hague. Kini base usab sa notice nga gipagawas sa Office of the President. Kun kinumduman alas 7:40 sa kabuntag kagahapon gihapon nibiya sa nasod si Vice President Sara uban sa igsuon nga si Davao Representative Paulo Duterte aron bisitaw ang ilang amahan. Sa pagsulat ning maong balita na asa dahig si VP Sara, si FRPP F FPRRD naa karon sa the Netherlands uban sa iyang kani Executive Secretary Attorney Salvador Medelia. Radyo Ronda Balita. Gipahimangnuan sa Department of Health kon DOH ang publiko nga posibleng motaas ang kaso sa dengue sa Hulyo, ilabi na panahon sa tingkulan. Gipasabot ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga ang pagsaka sa kaso sa dengue nagsunod sa cycle matag tulo ngadto sa lima ka tuig tungod sa lain-laing mga serotypes sa virus. Giawhag sa DOH ang publiko nga magpahiling dayon sa tambalanan kung makasinati sila og sintomas sa dengue. Radio Honda Balita. Adunay hagit si Congressman Richard Gomez sa mga nilansar pagkasenador sa umaabot nga eleksyon. Matod pa ni Congressman Gomez, niining mga kritikal nga panahon mas sinungdanon kaysa kaniadto nga magdugang gikan sa mga nauna nga kandidato sa pagkasenador. Dugang ni Congressman Gomez kini nga kay gayon sa pagsusi sa ilang pamunuan, pagtimbang-timbang sa ilang mga katakos sa pagsulbad sa problema o kritikal nga panghunahuna o pagtimbang sa ilang konkreto nga plano alang sa labing dinalian nga mga isyu sa nasod. Husto na dili lang kini ayuda o pagtambag sa uban. Radyo Rumda Balita Gipang himakak sa Armed Forces of the Philippines kun AFP ni adtong Miyerkules Marso 12 ang mga pangangkon sa kagubot sa militar nga naggumikan kuno sa mga suko nga mga sundalo human sa pagkasikop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang tigpamaba sa AFP nga si Colonel Francel Margaret Padilla ni pahibalo nga ang mga sundalo nagpabiling propesyonal ug dili partisan ug nakatutok sa ilang kinauyukan nga misyon sa pagpanalipod sa nasudnong seguridad ug pagmintinar sa on. Samtang ang kinatibuk ang kahimtang sa seguridad sa nasud nagpabilin nga ligon. Si Padilla nagingon nga ang AFP aktibo nga nagmonitor sa mga kalambuan sa palibot labi na ang mga protesta sa kadalanan. Siya miingon nga ang mga tropa andam sa pagtubag sa tukma sa bisan unsang hulga sa kalinaw ug kahusay. Nanawagan ng AFP sa publiko nga magpugong ug ipadayon ang pagtuman sa balaod. Ang hepe sa Philippine Army nga si Lieutenant General Roy Galido miingon nga ang mga tropa nagpadayon sa pagsunod sa chain of command diin si Presidente Marcos Jr. ang Commander-in-Chief sa militar. Radyo Ronda Balita Labaw sa naandan nga konsepto, ang modernong pamilya maoy tutukan sa pamilya ko party list sa Kongreso kung swerteon nga makalingkod. Kini maoy gipaybalo ni attorneys Anel Diaz, unang nominado sa Pamilya Ko Party List, kini maoy iyang gisaad sa dihang nahimo siyang house-to-house campaign sa dakong bahin sa barangay 78 sa Caloocan City uban siya mga supporters. Matod sa abogado, naghimo sila og acronym nga Lovables nga magrepresenta sa live-in parties, OFWs Pamilya, biktima sa domestic abuse, adopted families, blended families, extended o elderlies, ug solo parents nga makabenepisyo sa balaod nga gusto nilang ipasa. Matud nila nga mapasaka sila og tulo ka legislative measures kung makadaog sila og pwesto sa Kongreso. Ug ang una niini mao ang pagsiguro nga managsama ang katungod sa tanang mga bata, ilabi sa kabilin sa ilang mga ginikanan bisan kung sila gipanganak sa mga inahan nga dili minyo sa ilang bana magsumiti usab sila og proposed domestic partnership law nga makabenepisyo sa live-in partners og LGBTQ o lesbian, gay, bisexual og transgender nga magtiayon nga dugay nang nag-ipon aron aduna sila katungod nga magpanunod og magdumala sa ilang kaptangan ug mahatagan og katungod nga pagdesisyon sa medikal nga butang kung madala nilang ilang partner sa ospital nga adunay seryosong kondisyon. Ang ikatulo nga balaod na gusto nilang isulod mao ang pagbaton og legal nga basihan sa sugar sugarancy o ang pagbayad sa mga babae nga mga anak aron mahimong anak sa magtiayon nga dili makaanak kini matod ni attorney. Si Diaz diingon nga pagkakaron ang walay balaod nga nagregulate sa sugar C mao ang saad gitawag kini og abuso og pagpahimulos. Radyo Ronda Balita. Ang silot nga gihatag sa kaso nga giatubang ni kanhi presidente Rodrigo Duterte hangtod sa 30 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa mga krimen batok sa katawhan may kalabutan sa dugoon nga gubat sa droga sa iyang administrasyon. Bisan pa og gipaabot nga taas ang husay nga iyang atubangon sa International Criminal Court sa The Hague, adunay usa posibilidad nga makabalik siya dinhi sa nasod kung mapamatud-an nga inosente siya o kung makahukom ang ICC nga wala kini jurisdiction sa kaso. Ang legal nga proseso nga paagi, paagianan ni Duterte naglakip sa pag-atubang sa pre-trial chamber di informal siyang pahibawon sa mga kaso nga iyang giatubang. Gilauman usab nga kwestiyonon sa depensa ang jurisdiction sa ICC tungod kay miatras ang Pilipinas sa ICC ni adtong 2019. Kagahapon sa Miyerkules di paabot nga mutug pa ang eroplano nga gisakyan ni Duterte paingon sa Netherlands. Ang unit sa detensyon sa ICC PNP na asas Chevenay o bayan sa prisuhan sa Dutch. Sumala sa taho sa ABS-CBN, ang ICC adunay laing lima ka mga piniriso. Radyo Ronda Nitugan sa mga investigador sa kapulisan ang lalaki nga mipatay sa iyang kanhi asawa nga matutudlo sa publikong tungaan sa Las Piñas City nga dunay 37 kasamad dinunggaban nga ubos siya sa impluwensya sa ilimnong makahubog og drogas dinang iyang gihimo ang krimen. Ang suspect giilang si alias Dennis, 38 anyos, niingon nga niadto siyang tunghaan nga gitrabahoan siyang kanhi asawa nga giilang si Rose, 51. Aron makaistorya apan nitunaw ang init nga panalagsik nila Matod pa ni Dennis nga sa wala pa siya niadto sa Lleida National High School, nahubog na siya og nakagamit usab og marijuana. Sumala pa niya nga samtang naa sila sa sulod sa faculty room sa eskwelahan, gilikaya na siya ni Rose og naitabo ang init nga panaglalis. Kinigiingon maoy ginungdan nga iyang gidunggab ang iyang kani asawa og 37 kay gayon sa nagkadaiyang parte sa lawas. Gitugan usab ni alias Dennis nga Mayo 26, 2024 nasakpan niya iyang kanhi asawa nga adunay lalaki sulod sa ilang balay. Kinigitaho nga maoy hinungdan sa ilang panagbulag. Ang kapulisan niingon nga ato sa pagsikop si alias Dennis wala kini nagbaso sa pagdunggab patay sa iyang kanhi asawa. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS, goodbye to me, powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. dumit mancha? tested and competent polycotton sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Dark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing base ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Smart Aldero. Smart. Ang galing forever. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Radio Ronda Balita. Time check, it's 5.16 in the afternoon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Car, Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% percent of cologne-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. char! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS ang pro sa loob. Ay, I'm from the Lodi and advertisement paid for by ang Provinciano Portales, Manila address 15A Scott Raleigh Street, Barangay Laging Handa, Quezon City by John Moises Briagas, Ben Imperial Street, Legazpi City. Pahibalo sa tanang konsumante sa tubig, pwede na nga ma-download o magamit ang Dipolog City Water District Customers Mobile app alang sa kasayon pag-monitor sa inyong konsumo sa tubig, balay runon o uban pang detalye kabayan sa inyong account sa maong buhatan. Diha sa maong mobile application, makita ang binula nimong konsumo, ang imong current water bill, history sa imong paggamit sa tubig, detalye sa imong metro pizza o schedule nga basahon ang imong metro, due date ug uban pa mga impormasyon sa imong water account gihapon anaa sa maong water app ang mga pahibalo ug advisories kabahin sa water supply services ug interruptions. I-scan ug i-download lang ang QR code nga naprinta sa inyong water bill ug i-rehistro ang inyong water account. Padayon gihapon nga modawat sa inyong mga water bill payments ang Save More, Emlulier, GCash, SCPay, Landbank ug DB tipi bisan asa nga dapit sa Pilipinas. Sa dugang kasayuran uban pa ang mga pagtagad palihog lang tawag sa atong customer service 0948-866-2763. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagbulig sa atong buhatan. Ang tagdumala Roel de Tabada, General Manager, Dipolog City Water District. Open na ang Jelaico Hardware na sila nahimutang sa National Highway Lower Turno de Polog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth nangita ba kamo kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies o klase-klaseng mga power tools o machineries. Jelaico Hardware, hardware na ta. Naglisod ba kamo o parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa turno. Ato na ta sa Jelaico Hardware, National Highway Lower Turno the follow city. Kita kids! ang gipalapdan ug ang tinuod nga busa ang presyo. Back to school, back to school, back to Balzers. Ug sa gihapon, ang wholesale na barato pa. Ang pinakabarato sa tanan. May pahimutang sa ilang branches, puros air condition sa Dalang Lakaya at bang sa may merkado publiko. Ilabi na sa Balzers Plaza sa may Burgos Street ng siyudad sa Dipolog. Ngatusab sa siyudad sa Dapitan o gatusab sa malambuong lungsod sa Sindangan, sa Sambuanga del Norte. Timani sa kanunay, ang Balzers Valisers! Valisers! Ang pangita mga higala. Valisers! Aniya na ang Radyo Ronda Mindanao News, ang hiniusang paghatod kaninyo sa Naguna, Labas, Kasaligan o kumpleto mga balita gikan sa nagkalain dapit sa Mindanao ngayong matunggan pinaagi sa RPN Radio Stations Mindanao Wide. RPN DXKS Surigao, RPN DXKT Davao, RPN DXDX General Santos, RPN DXKD Dipolog, RPN DXKP Pagadian, RPN DXXX Sambuanga, o RPN DXKO Cagayan de Oro. Radyo Ronda Mindanao News, alas 5 paingon sa lasay sa buntag, lunes hangtod biyernes. Radyo Ronda Balita Padayon ta sa atong balitaan alang sa Balitang Nasyonal posibleng mututok ang International Criminal Court nila ni Senador Ronald De La Rosa o direteradong hepe sa kapulisan nga si Oscar Albayalde. Ngunit sa pagkasikop ni kani Presidente Rodrigo Duterte, kinsa gilupad paingon sa The Hague ni Adtong Martes aron husayon ang kaso sa krimen batok sa katawhan atol sa dugoong gubat batok sa drogas. Si Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel sa ICC, nagkanayon nga sila si De La Rosa og Albayalde hugot nga gisusi sa ilang pagkalambing digit sa anti-narcotics campaign gikan sa 2016 ngadto sa 2022 nga miresulta sa kamatayon sa libuan nga ka mga drug suspects nga walay benepisyo sa husay. Ang palasyo kaniadtong Miyerkules nag-ingon nga ang mga lokal nga ahensya sa pagpatuman sa balaod lagmit nga mo kooperar kung ang ICC pinaagi sa Interpol magtinguha ngag ipatuman ang uban pang mga warrant of arrest. Matod ni Palace Press Officer ug Presidential Community Communications Office Under Secretary Claire Castro nga si Duterte mahimong magatubang og 30 ka tuig nga pagkabilanggo kung siya mapamatud-an nga sadan sa mga krimen batok sa katawan at tubangan sa ICC. Ang ICC ubos sa talagsaon nga mga kahintang mahimo usab nga mga mupakanaog sa usa ka tibuok kinabuhi nga sentensya uban sa mga hukom ubos sa pag-apilar sumala ni Castro. Radyo Ronda Balita. This news is brought to you by M. Louilio. Gitunan sa National Telecommunications Commission ang sugyot nga obligahon ang mga tawo nga personal nga magparehistro sa ilang SIM card tungod kay napakyas ang SIM Registration Act sa pagpugong sa mga scam o krimen nga nagamit ni ini. Matud sa NTC, ang personal nga panagway ikantandi sa dagway sa mga tawo nga nag-renew o nagkuha og driver's license sa Land Transportation Office o kadto mga muadto sa National Bureau of Investigation aron makakuha og clearance. Ang SIM Registration Act napasar ni atong 2022 sa pagtuo nga mas sayon ang pagsubay sa mga krimen bisan pa ang mga scam o cyber crimes. Ang dili rehistrado sa SIM card mo gigamit nga mga kriminal sa pagpangidnap o mga transaksyon sa illegal nga drogas. Nagkanayon ang NTC nga ang mga silot nga nilatid sa SIM Registration Act dili ikog igo nga makapugong sa mga kriminal sa pagpahunong sa kanila sa illegal nga kalihukan. Dugan pa, ang uban mahimo usab nga mogamit sa balaod aron ibaligya ang mga identidad sa laing mga tawo. That news is brought to you by M. Lawyer. Radio Runda Balita. Gisubli sa Department of Justice kon DOJ ang dugay na nilang pasalig ngadto sa United Nations sa pagwagtang sa problema sa illegal nga drogas. Atol sa ika-68 nga session sa UN Commission on Narcotics Drugs sa Vienna, Austria, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla misulti sa mga leader sa kalibutan sa pagpaligon sa ilang kooperasyon sa paghisgot sa susamang mga hagit nga ilang giatubang. Lakip na ang global nga problema sa ilegal nga drogas, dungan sa ika-80 nga anibersaryo sa pagkikip pagtambayayong sa Pilipinas sa UN isip usa sa mga founding member ni ini. Diin girepresentar ni Secretary Rumula ang human rights-based o public health-centered approach sa PH sa pagkontrolar sa problema sa ilegal nga drogas ubos sa pamunuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ingon man ang mga komprehensibo nga programa sa rehabilitasyon, edukasyon ug pagpugong sa mga individual nga nakadepende sa droga diin maoy nakita nga labing mayo nga pamaagi aron masolusyonan ang problema sa illegal drugs. Kay duman nga ubos sa pamunuan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, gipatuman ang tokhang o war on drugs nga maoy nakadugmok sa mga nalambigit sa illegal nga drogas sa nasud ug nahimong kontrobersyal tungod sa mga pasangil sa extrajudicial killing songs, di inubay-ubay nga mga inosenteng kinabuhi ang naepektuhan. Radyo Ronda Balita Gipasalig sa pamunuan sa Armed Forces of the Philippines nga magpadayon sa ilang pagbantay sa West Philippine Sea aron hingsog ang soberana sa nasod. Matud pa sa Armed Forces of the Philippines, makipagtambayayong sila sa maong lakang upang dakpon ang ahensya sa gobyerno. Sa usa ka pamahayag, si AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla nagkanayon ato sa ilang pagpatrolya sa nisutang kadagatang naobserbahan niini ang mga barko sa miaging buwan. Gikan pa ginito, gidag gidaghanong 2,000 niini pulos domestic vessels samtang ang foreign vessels kapin 9,000 foreign vessels. Radyo Ronda Balita. Gipasabot sa International Criminal Court kon ICC nganong kinahanglang dakpon si kani Presidente Rodrigo Duterte munot sa katapusang pagluwat sa warrant of arrest batok kaniya. Sa 15-page order nga giluwat sa ICC ug gipirmahan nila ni Pre-Trial Chamber Presiding Judge Julia Anto Aniela Motok, Judge Sophie Alapini Ganso ug Maria del Socorro Flores Liera nga importante nga dakpon og kingpit nga madetenes si Duterte aron masiguro nga makatambong kini sa ipahigayon nga hearing. Ingon man nga dili makasigurado ang ICC nga mukooperar ang kanhi kung padalhan lang kini og summon. Matod sa International Court Court ang desisyon resulta usab sa mga kabalaka nga ang kanhi presidente aduna gihapoy lapad nga impluwensya bisan pa man nga wala na siya nagkupot og bisan unsang posisyon. Gi, gihisgutan usab sa ICC nga adunay heightened risk of interference o ang posibilidad sa pagpanghilabot sa investigasyon og posibleng hulga sa mga saksi ug mga biktima. Gumika ni Inig ingong importante ang dinaliang pagdakop sa kanhi presidente aron mamintinar ang integridad sa umaabot nga trial ug malikayan ang pagkalangan o pagkabalda sa nagpadayong legal nga proseso. Ang ICC Pretrial Chamber unang ni-issue sa warrant ni Adtong Marso 7 tungod sa giingong mga crimes against humanity sa kanhi presidente sukad pa ni Adtong mayor pa siya sa Davao City ug dihang nahimo na siyang presidente sa Pilipinas. Radio Ronda Balita. Sa laing bahin sa atong balita, alang sa balitang internasyonal, Mateo sa iyang pagkapili isip leader sa simbahang katoliko sa maong tambalanan. Matod sa Vatican, wala pa sila tuguti sa doktor nga magpagawas og tambalanan sa Himele tungod kay padayon pa ang gibantayon sa pag-ayo ang iyang panglawas. Ang Vatican midugang nga sa hapit sa kabulan nga pagpabilin sa ospital, ang kahimsog sa 88 anyos nga Santo Papa nagpadayon sa pag-uswa gikan sa doble nga pneumonia. Ang Santo Papa Papa nagpadayon usab sa pag-apil sa daghang mga kalihukan sa simbahan nga gipahigayon online. Kay nga ni atong Marso 13, 2020 2013, si Pope Francis nga apil sa Roman Catholic Cardinals aron mangulo sa kapin 1.4 bilyones ka mga Katoliko sa nasod. Radyo Honda Balita. Muabot na sa 27 ka individual ang nakabsan sa kinabuhi human giatake sa mga rebeldeng grupo ang train sa nasud sa Pakistan. Base sa mga otoridad nga lakip sa mga namatay ang 35 ka militant group nga nagikan sa Baloch Liberation Army kon BLA lakip na ang usa ka sundalo. Hisayran nga sakay sa Jaffer Express ang upat ka gatos og kaliman ka mga pasahero gikan sa Quetta sa nasampit nga lugar padulong sa Peshawar dihang gipugnan kini sa mga armadong grupo. Tungod sa maong insidente, diya-diya naglusad og military operations ang mga otoridad nga nagresulta usab sa pagbinayluay og bala. Radyo Ronda Balita Oras karon alas 5.30 sa kahaponon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world Glass quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit kahit na dumit man siya, easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Priceless, priceless, LPG. Priceless, priceless, free delivery. Good news gikan sa Price Gas. Ang atong Price Gas 2.7 kilograms ka power kalan, mas barato na karon. Gikan sa original price ni nga 1,550 pesos per set, karon 1,100 pesos na lang. Nakasave ka og 450 pesos. Kini barato, garantisado. Available all the time. safety pa ang panimalay, atong kasaligan ug luwas sa kinaiyahan. Busa, bisita na karon sa labing duol nga Price Gas Sales Center kaninyo. Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG. Pagdali. Promo is for a limited period of time only. Visit our refilling plants at Price Gas Aurora Plant, located at Cahayagan West, Aurora, Zamboanga del Sur. Price Gas Oroqueta Plant, located at Upper Rizal, Oroqueta City, Misamis Occidental. Also visit our Price Gas Sales Centers in Molave, Tandang Tagub, Pagadian, San Miguel, Bayug, Sindangan, Ozamis, Jimenez, Oroqueta, Dapitan, and Dipolog. Sa price gas, sigurado ka! Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG! Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In seven days, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! White Rose Papaya! You White Rose Papaya! eye double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven na makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah! Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay magsalada. Max Protect. helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use. Tratado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS e Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS! E Ang buhatan sa atong mamahandi sa probinsya o opisina sa Provincial Treasurer sa Zamboanga del Norte, pinaagi ni Provincial Treasurer Jesse A. Concepcion, Nag-awhag na na nag-iya og mga kayutaang agrikultural, residential, commercial, industrial, makinarya, balay o building nga nahimutang sa mga nagkadayang lungsod o munisipyo dinhi sa probinsya sa pagpahimulo sa atuhang tax amnesty base sa Republic Act 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act kon RPVARA nga nagwagtang sa mga penalties, source charges ug interest sa mga pingkasan nga amoruso gikan Hulyo 5, 2024 paubos. Alang sa kumpletong detalye o dugang impormasyon, Bisitaha lang ang opisina sa mamahandi sa inyong mga munisipyo, sa inyong municipal treasurer, kung asa nahimutang ang inyong mga propiedad. Aniya na ang Radyo Ronda Mindanao News, ang hiniusang paghatod kaninyo sa Naguna, Labas, Kasaligan o kompleto mga balita gikan sa nagkarelaing dapit sa Mindanao ngayong matunggan pinaagi sa RPN Radio Stations Mindanao Wide. RPN DXKS Surigao, RPN DXKT Davao, RPN DXDX General Santos, RPN DXKD Dipolog, RPN DXKP Pagadian, RPN DXXX Sambuanga, ug RPN DXKO Cagayan de Oro. Radyo Ronda Mindanao News, alas 5 paingon sa lasay sa buntag, dunas hangtod biyernes. Radyo Runda Balita. Padayon kita sa atong balikaan alang sa balitang internasyonal. Ipatumana sa European Union ang counter tariffs nga nagkatintad og 26 billion euro sa mga produkto sa US sugod sa Abril agig tubag sa 25% nga pagtaas sa mga taripa sa US sa imported nga asero ug aluminum. Ang mga taripa sa EU e hingpit sa ipatuman sa Abril 13 pagkahuman sa pagtapos sa pagsusindi sa mga taripa sa produkto sa US kaniadtong Abril 1. Sumala kang Ursula von der Leyen, presidente sa European Commission, kini nga mga lakang ligoon apan makatarungon aron mapalipad ang konsumidor og negosyo sa EU. Nalakip sa apektado sa mga produkto ang industrial o agrikultural nga butang sama sa puthaw, aluminum, tela, mga gamit sa panimalay ug mga produkto sa pagkaon sama sa manok, baka o gatas. Bisan pa niini nga lakang ang EU bukas gihapon sa mga negosasyon. Matod ni von der Leyen nga walay makabenepisyo o walay makabenepisyo sa mas taas nga taripa o gidasig ang makahuluganon nga dialogo tilaw taliwa sa kaway kasiguraduhan sa ekonomiya o politika sa kalibutan. Radyo Ronda Balita. Sa laing bahin sa atong balita, sa balitang paugnat sa kusog. Si Darius Garland midscore og 30 puntos aron mapangluhan ang NBA leading Cavaliers ngadto sa 109-104 nga kadaugan batok sa Brooklyn Net uh, Brooklyn Nets og sa ilang ika-15 nga sunod-sunod nga kadaugan. Si Jarrett Allen adunay 23 puntos, Tracy ka-rebounds ug si Evan Mobley adunay 21 puntos, Siam ka-rebounds og unom ka-assist alang sa Cleveland 55 to 10 nga nagsugod usab sa season sa 15 kasunod-sunod nga kadaugan. Gipanguluhan ni Cam Thomas ang Nets 22-43 nga adunay 27 points samtang sila si Cameron Johnson o Zaire Williams o Zaira Williams adunay 17 o 14 points matag usa. Ang Cavaliers ning bangon gika sa 18 puntos nga nagdeposit sa ikatulong quarter aron pag-ilog sa 101-99 nga labaw 12 nets sa nahabiling 56 segundos sa fourth period. Radyo Ronda Balita Sa atong showbiz balita, showbiz balita. Gibutiang Devan allowing nga mas gusto niya ang lalaki nga dili taga showbiz ang iyang uyab. Sa ah. interview sa Entertainment Press nga makita sa Kapuso Showbiz News, sa Ivana ningon nga kasamtangan nakig-date siya karon apan wala pa kini karelasyon. Kung ugaling mosulod siya sa usa ka relasyon, matod niya mas gusto niya sa lalaki kanang dili taga showbiz. Dili ganahan sa Ivana nga manguyab og laing tawo ang iyang uyab. Kung gipapili siya sa lalaki nga mubiya sa showbiz, alang sa iyang uyab sa Ivana miingon nga biyaan niya ang lalaki. Matod pa ni Ivana nga dili siya ganahan sa mga taga showbiz tungod kay nakita niya nga dili sila magkasinabot. Sumala pa sa actress ang mga showbiz guys nga iyang kadate nagtratay kaniya sama sa usa ka show sugar mama. So kuha isang na sa uban nga dali siyang makuha. Mato ni Ivana, hard to get good siya. Hinungdan nga lisod siyang manguyab. Kung iyang ideal guy, dili hambog pero naay kasing-kasing o gustong mutabang. Showbiz Balita! Sa itong pag-asa report, ang Sambuanga Peninsula o sa Occidental makasinati sa panalagsang pagdagom nga na sa mapanganuron nga kalangitan inubalan sa patak-patak nga pagulan kilat ug panalugdog tungod sa easterlies hiray nga sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan nga sa amin ang o sidlakang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalud Heat index o over Dipolog City forecast high today is 38 degrees Celsius. Astromi- astronomical <laughs> Over the following city, sunrise today is 5.55 a.m., sunset today is 5.58 p.m., moonrise today is 5.17 p.m., and moonset tomorrow is 5.44 a.m. So, kato ang naglangkob sa atong mga balita apan aduna pa kitay 20 minutos nga nabilin bef- uh, before nato formal nga pag uh, tuldukan ang atong balitaan karong pag karong hapon na. Ubos sa atong gamiton kini nga time alang sa ato ang pa-shout ah, out. Pa-shout out, no? Atong pagpasalamat sa mga oh, tao sa likod nag-comment. Kana nag-comment karon din ha sa Yes, uh, maayong hapon shout out sa ato mga tigpaminaw din ha og sa atong mga viewers diri sa ato ang Facebook Live RPN Dipolog Radyo Ronda. So shout out no og dakong pasalamat sa comment ni Papa Mons kay Cebu ni Shem Oriel nga daghan kay mga comment og kauba ni din is Aladin ah, Halusos nga daghan nga mga komento dinhi sa tong comment section no og ato makita nga ang ilang mga komento makalipay gayud alang kanato tungod kay kini reflection sa among maong nga ah, experience dinhi sa among radio nga estasyon Yes. Christine? Puro yun sila katawa sa ating comment section, no? Oh, diba? O gusto mga yung usap si Erlo Dispensa. <laughs> sa na, natural na ng masayop. Nasayop ganito. <laughs> Sayang labing pagkamali pa yun. Sa so, dira natural na gang. no, so, <laughs> yes. arinig adlaw ay nga adlaw kung asa ako nakakatawa, no? Sa ako ang pagbasa sa kuha nga mao nga mga balita tungod kay uh, ah, na yung mga parte sa balita nga makapakatawa sa ato nga kaganiha <laughs> mo kini ang barangay uh, ah, Erk no barangay tot and then tapay ka Christine actually nga wala niya gipadayon ang barangay bulok-bulok <laughs> kay yun lang escape kay para dili na gid kini uh, Mawala sa pagkatawa. So, para kang shame, Friday night where, uh, ah, labin halos Friday night where, uh, ah, sa eskwelahan na tanak magsabot, no? <laughs> Go, Jul, ilaban mo yan. Sabi ni Ladin Halasos. What can you say, Jul, about this comment? Um, hi, Ladin. Thank you so much. Medyo na-challenge no? Kaya medyo paos pag yun ang tingog, pero Oo. laban lang yun. Yes. Na Ana sila din na biraha daw ang buhok ni Trisha B. <laughs> Ground na. <laughs> no, basi na po yung ka-istorya si Trisha, si Juliana, yung mga Hello greetings. guys, thank you for watching and for listening. Oh, so, Bora ka to? Bora ka to? Tansalan, tansalan. Grabe ka. Budget. Ay, Kwan, isgot itong inyong mga lakaw last Ah, okay. So, Last time. sa ah, duha ka duha ka kuan, duha ka mga biyernes, no? Wala kami gayud ninyo na sayra ining ato ang istasyon sa pag itong istasyon sa duha ka biyernes. Ah. Tungod kay kami nilakaw. No, tungod kami ah, nilakaw ang daking kumbati, no ah. sa kuan sa paghimo og sa pag uh, pagtahi og mga nindot nga mga balita, balita. no kay dili nadataman tataman diri sa station kundi taman pud ta sa uh, actual nga panaghimog mga balita sa ato ang uh, mga uh, karon nga mga panghitabo din sa nasud dili lamang sa mga panghitabo sa nasud kundi ang mga uh, ah, maanindot yung mga storya nga dapat ato gamon, gaman og mga uh, mga storya no aron ika ikatampo sa atong isikataw o may bawon sa atong isikataw pinaagi sa Schools Press Conference nga nahitabo diadto sa Zamboanga City, Zamboa, ah, Zamboanga City, Philippines. Oh, ni okay? Marso, uh, Marso 3, di ba? Nigikan ni Dari mm-hmm. sa Dipolog Marso 3 og nahitabo ang Regional Schools Press Conference. Kung so, ansay experience ninyo dito? Kulba, hinamba, o saba? Ah. Oh. Ano ko ano siya, no? Pinakauna kay medyo fantasy jud ang among dalan paingon sa Zamboanga no ba? Okay. medyo delicate giving medyo mag, magkabali-bali upside down and turn around <laughs> ang amo ang mga Mo ba? Ano, pagbati so, dito sa bus. Hadlok ang dalan. So abi na mo nagsakay mi og ko ana ah, experience ta mo no unsa ang fantasilan kay among gisakyan glorious fantasilan. So na akong pasalamat nata sa sakyanan nga gigahin sa Dapitan City. Ah, Para paghigay yun okay, na. Og, ug dito gipa gipa experience gid nila sa sa, ka, sa pagsakay sa, sa fantasy. Kung <laughs> fantasy <laughs> gito. oh, sulod sa ilahang bus, grabe gyud. Og mm dito naabot mi sa siyudad de Zamboanga, ang Isya Latin City og ingon pa ni Earl nakig kombate sa lain-laing mga division sulod sa Zamboanga Peninsula no. Eh, grabe. So nikigbugno jumanto. Mm, nakigbugno. Oh, sa adlaw nga pakigbugno. Sa utso ka division. Yes, Naagin wala mo. na nakalabas. Oh. Wala gid mo nagkakuan. wala na kita na kamuritsing atong ano, <laughs> ah, wala Okay, mas ano, maayo Very good man jud mo kayo. Og ang atong usa ka kauban diri mo ni qualify siya sa National Schools Press Conference. Congratulations! Napadayon sa Vegan City. Wow! Siya rin nakalusot. Lusot Oo, sa siya rin nakalusot. mo on tang TV Broadcasting Best Anchor. Wow! English. Ikaw na Yes. Jus Gang. Siya ang nakalusot sa dagum, no? Sa gamay sa nga buhok sa dagum. Sa Rehiyon no, Ibay sa na, di ba? At least doon ay na, Rehiyon na-adjute tayo na Mm-mm. kuan diri. Wala kita na zero. Mm. Kung asang amo ang mga judge punog, amo mga mentor di adto kay mga um, journalists o producers dyan sila sa ABS-CBN o sa hmm. mga Di ba mo basta-basta gang? Di ba mo basta-basta? Kanang gisaligan mo na mo dari, kana ni salig jud mi ninyo. Oh, di ba? Okay. <laughs> So, pag pag ingon ni Ma'am Babe gani nga naa mo incorporate. <laughs> uh, Gamiton on time. oh, sige, mintras ani sila, ato ning pahimuslan. Yes. Oh, mo to nga si Earl, kay willing magid mo to si Earl na budang sa kunahon kay katong diri mo willing gid siya nga siya muling mm. siya gimuhos kay ganahan kuno siya magdurot tuod mm. tulot dulo <laughs> ano? oh so mo ni nga si Earl dayon mo lang gipapapili mo na ko kinsay mo host na pud para ugma so si Christine, Christine. ganahan mm-hmm. so kung basi na tingala ang kadaghanan no kung anong uh, karong adlaw may salmot kami ni ining atong tulumanon nga radyo runda balita no ni ini sa ato ang RPN so, SKD oh, so thank you ta sa atong general station manager kang gitagaan mo og pribilehiyo nga makalingkod so o dakong pasalamat uh, uh, atong General Station Manager si Mr. Robertson Ong. Thank you kay Sir. Sir, akong pasalamat Hello, mo, sir, sa higayon, no? Salamat, sa um, experience. Yes. Yung maghatag sa mga ah, kay dili lang kinibasa basa sa experience, mm. kundi uh, usa ka panghitabo nga makuhaan namo og skills kung asa uh, mas mapalig-on, mas mapadayon namo ang among ambisyon sa uh, sa kalibutan sa journalism, sa, sa natag, no? Kay para magamit namo kini alang sa mo ang puhon-puhon nga actual workspace nga dili lang kini basa lang lesson silang basa experience but then it also uh, it is a ground to apply ang mga learnings nga among nakuha diini so dakong pasalamat namo because ang RPM DXKD sa walay pagduha-duha ni dawat sa amuan no alang kini makuha namo nga para sa ma, para makatabang pod no makatabang pod mm -mm. So, so, so pasalamat pod mi sa mga tawo nga naa diri sa atong istasyon ilabi na ka Ma'am Angelica no mga staff na tabang sa tuan ni Ma'am Jenny kuya Dud sa tuang transmitter si side Madi si Kuya Bok si Miss Madi no. og kauban sa tuong mga yes, si interns kuya og ate no sa JRMSU MJ interns words. Ah, so, yeah. kuan ka na. At least, no? So, by Sunday, madugog mo nila. I-promote yes. yung Sunday. Guys, Kadugay-dugay ra ba mong wala katungha. So, yes. masig sila. <laughs> Guys, kabaluming, out, ah, jud mo na mo, no? Kaya sa, ag sa, um, last two Sundays ba to nga nilabay nakita jud ni nagsugod nagyod ang unang episode sa amo ang program ang Tambay-tambay! Yes. Oh, so, tuloy-tuloy na, kanina sila busy. Hindi na yes. busy. Karong Domingo, madungga na po ninyo o balik, no? Makita lang ah. sa mag, magpaaniyag na usab kami sa inyong mga kabuntagon. So alang sa atong pasiunang uh, pasiunang pagpakita sa kung unsa ato ang mahimo nga uh, topic karong Domingo, which is very exciting mm-hmm. no kung yes. asa ang ang atong kalibutan very na, relevant o napuno sa uh, napuno sa init no na, nag-init sa ato ang mga political uh, nga ah, mga issues and concerns. So, isip, isip mga batanon, yes, ang inyong tingog, paminawon mm-hmm. ninyo, nila karong Sunday. Karong Sunday. So, kada mo atong pagalisgutan, no? karon og unsa ang atong mga papel, ang atong mga papel, papel mga kabataan. Atong mga role, mm. isip mga kabataan. Mm. Sa mga panghitabo karon. No? Sa mga mm. Mm-hmm. panghitabo karon. No, kaingon pa sila tama na bata sa pag-TikTok, tama na bata sa pag-scroll, scroll sa Facebook. O sila pa, iyon yung kuno ng ang kabataan pag-asa ng bayan. So kamo kamo kay bata bata pamanggid mo lisod po may lang. So unsa inyong mga mga advokasya isip usa kabatan-on kabahinan ni atong gobyerno karon. Yes, no. ato ang i ato ipadangat po no sa ubang mga kabataan og unsa kadako ang mahimo sa atong mga tingog isip oh, kabataan, isip kabataan. Diba? Yes. yes. Unsa atong makatabang. No, like, ang ato ang yes. like ang atong tag sa tag sa katingog no dili man kini inana ka gamhanan if usa lang batin ang panagtigom kung kini bigkison sama sa usa ka silhig wow kini no grabe ka sa Earl bigkison madungog no sa kahitasan ang ato ang mahinainga dili lang kita basta-basta kabataan lang because we are nation builders and we are the future of our nation. Yes. Not just for our nation, but the entire world, no? Yes, oh. sakto jud ka, Earl. So, guys, nadungog ninyo, no, ang atong mga senior high school media interns nga dili pud mabasta-basta ni sila pod no murag o sila o sila pa pa isor ako mga kauban diri dili lisod tudloan ning mga bataa ma'am dili gid sila lisod <laughs> Dili gid research. Wala adyo ah, kay ko paningta ani nila. Wala lang siya. Mukatawa lang ko. <laughs> Oh. Dili adyo kay ni sa lisod dayon. Kani manggod sila kanon dili sila lisod tungod kay nagsugod pa lang sila mo na giniila ang mm-hmm. kuan na na usay pa mo giniilang nakatuna na sa school nila Muna gibaid nang gid sila kanunay silang teacher. Og oh, shout out ay sa atong principal din sa ZNNHS Torno, no? no? Thank you kay ma'am og sa ilang mga advisor. Thank you kay ma'am sa kanunay nga maayong paggiya, pagtudlo ani nila. Wala gid mi nagmahay nga nagdawat mi ani nila. <laughs> Tinuod, <laughs> basin day guys to sa sunod tuig makita na pud mo mga laing mga nawong. Oh. Hmm. Puhon. No, Sa, okay. puhon, may tagparihan lang gihapon ninyo. yes. <laughs> Nga dili ko panington. <laughs> no, so, um, ugma, uh, kami na sab, maanaan ining ato ang uh, maong uh, tulumanon, ang Radyo Runda Balita. Kapareho nga, kapareho nga oras, alas 4 taman alas 6. Og alang sa uh, kahibalo sa uban nga ugma mo mahimong amua nga ah, last last, last no makaduol dili, last mm -mm. last day nila sa, sa ilang radyo oh, ronda, radyo ronda. Yes. Oh, pero og willing po sila mo mo mo kon gyapon diri no ganahan sila mo extra mo volunteer pwede ra gihapon pug dili mo busy sa school mm-hmm. priority gyud ang yung school no kana mayon ana so sunday puhon, magkita kits so gihapon mo nila same time 10 11 yes, 10, yes ma'am 10 11 am so 10 to 11 am diri na pud sila magbanha-banha so andaman la niyo na yung mga pa shout out nga balig isa ka gatos o bila <laughs> pila ka page na din ha. Ah, yes. Andam andamon kulang gid agway nila ang 1 hour doy no. Mm. Kulang kaayo mm, nila ang 1 hour. So ato pa na naihangyo og madugangan ba na. <laughs> <laughs> Kay murag makulang-kulang sila sa 1 hour. So ha? Gilang alang sila sa 1 hour doy. Murag ana ra nila. Ana ra dili kay nila, dili kay sila panington sa 1 1 hour. Pero og ikaw ra isa murag Sakto ra gyud yung 1 mm-hmm. hour. Pero kamo upat, kay murag daghan ka imong bi- gisulod sa inyong bag ng yaw-yaw niya. <laughs> so, kulang lagi ang 2 hours. Daghan, kulang yun ang 2 hours. Pero ato ng kwanan, sulayan po, di ba sinog madugangan? Mm-hmm. Pero ato sa ang kwanan kay, mm-hmm. Manang hitsa ta. <laughs> so, hinaot no nga pinaagi ni ining ato ang Facebook Live, mm. kita mm-hmm. maka uh, makakuha og daghan pa nga mga viewers, makadagan og mga comment uh, ah, mga komento gikan sa to ang uh, katawhan dili lamang dinhi sa lungsod sa uh, dili lamang dinhi sa uh, syudad sa Dipolog or Dapitan, dili pod tibuok sa probinsya sa Zamboanga del Norte kundi tibuok lang pod uh, tibuok Pilipinas og og makayo no nga tibuok kalibutan nga uh, mas ma, mas mapalambo nato ang ang ang uh, mahimong abot ni ining maong atong istasyon no mm. kay uh, kay kini nga ang istasyon no importante man jud ang kamatuoran ang tinuod no nga balitaan o kini may usa lamang ka uh, uh, usa ka key or instrumento alang sa pagpakailap no ni ining ato ang uh, aron kita makamata sa kung unsa tinuod o mga nahitabo sa atong ang sa ato ang palibot so ang giawag ang tanan no sa pag-engage sa ato ang uh, Facebook uh, page which is ang um, ang RPN Dipolo Graduate Ronda. So kung wala pa tayo naka-follow, no, i-click ang ato ang uh, follow button and then i-click pod ang like no para yes. always ta updated sa uh, yes. mga pangitabo no og sa ato ang mga balita dinhi sa RPN Dipolo Graduate Ronda og sa ato uma ka uh, uh, karong Domingo di ay no Domingo no atong atong inote ang ato ang cellphone number kay maghatag ta og uh, I guess maghatag ta panahon sila ano para og na sila mga mm-hmm. pangutana o mga text no i-text sa tuang ah, uh, regarding sa tuang maong topic natay engagement or interaction sa tuang ah, mga viewers, no? Aron dili siya mamahimong static, but then dynamic sad ta sa tuang mga viewers nga aron dili po siya mamahimo nga ah, anchor centered lang atong programa, mm-hmm. but then viewer centered sab nga programa, wow. right Christine? So, yes. good ana sa atong mga, di ba, na naman, naman tay Facebook page o ah, alang usab sa atong mga tigpaminaw o wala pa mo naka-tune in sa 1053 kilohertz, guys. Wow. I-tune in yun na inyo ang mga radyo, oh. no? Nga, bisan din wala tayong internet, pwede ra punta, no? Ibulad lang sa nang ato ang baterya yes, na, o dili kaya na, or dili ang mga radyo karon makapalit na mata, pwede itong pwede ma-charge na lang. Mm, yes. barato ang mga radyo, affordable. Affordable. At ito mga insik-insik. Wala ko <laughs> ga-promote sa <laughs> inaasahan natin. Ano kung insik-insik. <laughs> <laughs> Sa mga insik-insik ka ta mamalit, barato na daw na din to. So palit na mo radyo, sugod karon katong wala pa'y internet sa ila ang pamamalay. So kami no magpasalamat sab sa to mga viewers nga kanunay nga anaan no sa pag-view sa to ang ah, Facebook uh, Facebook live o sa to ang mga mamamin uh, ah, mamiminaw mama tigpaminaw tigpaminaw tigpaminaw sa ato ang <laughs> grabe no, no? mamiminaw ha karon sa pala mamiminaw no sa ato mga pamilya gikan sa akong pamilya sa pamilya sa ato mga broadcast announcers og sa tibuok nga mga katawhan nga nagpaminaw ni ining atong pinakapaborito, pinakamasaligan og pinakatakna no nga radyo sa tibuok dipolog tibuok dapitan tibuok sa Modern Norte tibuok Pilipinas ang RPN dipolog radyo ronda wow so wala tay dugang kaning duha ka girl dire kay hilom-hilom raman ano ba Wala na. Wala guro. Mauna to, guro to ni Earl Taran. Yes. Na ah, yun? Okay. No? Dahil sa pa, wala tayong mga dugang, mga Christine, mga impormasyon. Ma ka to guys. Um, Hoy, um, atangi kami, no, samang takna na, ugmang adlaw, 4 ah, to 6 p.m. Yes, Alam sila na tanan. Wala na ko, maminaw na lang ko nila. Ila na tanan, pakyawo nila ugma. So ugma nga mo ang katapusan ng nga pag uh, pag live diri sa Radyo Ronda Balita. Mm. Og hinaot niya kani ang amo ang uh, nga pagpasalida ni ini sa mo ah, sa sa, sa Radyo Balita. Uh, makakita kami og daghan pa nga mga viewers og tomorrow diba, exactly. makaopen kami daghan nga mga engagement gikan sa ato ang katawhan no. Yes. Basta by Sunday atangan nila atangan ninyo ang programa Tambay-tabay. Tambay-tabay. Oo, Okay. Sa alas 10 nga to na sa alas 11 sa Kaudtohon. Oh, yun ay nag-comment rin oh, mag, ampo lang daw tanga walay dakop. <laughs> Ay dili na pud makalusot si Earl <laughs> sa malas. Earl, paglupad jud Earl. Grabe, mutabok na lang jud siya dapat og suba. Dili <laughs> Earl, dili Earl, imo na lang guyuron imong motor ayo isakay guyuron imo ana ah. una eh, ay magkuan. Dayon day mo mo harang checkpoint. Mm. Sir, wala ko gapadagan sir, ga, gaguyod ako. Guyod lang dula dula. ayo kong, ayo kong labda sir, kay mobalita pa ko. <laughs> Ibalita ka na ko sir na bantay lang gaguyod ko ani. Ana na ano lang to. Joke ra ha, joke ra. Madugan niya tagtaga LTO. <laughs> so, uh, before na to, no, formal nga tapuso ng ato maong programa. Shoutout dahi ka ate Jomalisa Amo kay Papa. Good afternoon, ma'am, and also to the 4ZHS Serino Media Interns. Yes, no, shout out to Media hello, Interns day from uh, Germa City. Ah, si Ate ano? Jomalisa. Ay, Dipolog Campus. Oh, Germa City yes, Dipolog Campus. Ato sa Media Intern. Nga ganina, sila mapod ganina ang nibalita. Mm -hmm. Oo. Oh, so, um, sa mausab, no, dagang salamat sa pagpaminaw at tangi ang amo ang uh, balita tomorrow. Radio Runda Balita 4 to 6 o Garong Domingo. Live na sab kami sa mga tambay-tabay 10 to 11 p.m. O at uh, 10 to 11 a.m. so, manamilit na tayo na hinay na. So, maura kadto ang naglangkob sa atong kinatibuk ang balita karong orasa. Sa ngala na lang sa atong master control sa Pikas Lawak, si Kuya Dudes Dorky Apaa Pegarido, kini na lamang ang inyong tigbalita, kini si EARL, Earl Balanay Bainto. Kauban ang ato ang mga media interns sa Zamboanga del Norte National High School Turno, sila si... Kinisi CVB, that's Christine Balancor Barbadillo. And Juliana Kathleen Saruka Benson. Wow! Ug, <laughs> wait lang ako istorya. Oh, na po siya istorya. Ah, ah, yes, na siya out, ba bawi Ug ako ang inyong tinunan sa kamatuuran, nagkupot sa masanag nga pluma, hinagiban og tingog sa kadaghanan og tigdala sa tinuod nga balita. Ako, ako di ay si Trisha Jane G. Stokoning. Wow! Yeah! I'm gonna have to da. Dili day niya gihurot iya ang mm. words mo. Dito siya nag-prepare. Oh, <laughs> ibutang ikuha niya sa iya ang bulsa. <laughs> Hangtod ugma sa samang oras ug sa samang sibyahanan. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon sa tanan. Radyo Ronda Balita. Time check, 6 p.m. Oras karon alas 6 sa kagabihion. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our is made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. All things we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Hirap at ginhawa Sa lungkot at saya Salamat, salamat Salamat sa RPN Noong simula pa lamang Kayo ang naging magulang Sa aking bawat hapang Tunyo'y tamang daan Sa aking mga pagsubok Kayo'y laging tumutok kayo ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan Gintong alaala ng ating pagsasama Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya So now it's off the air.

啦啦啦。 at ibang mga lalawigan. DZRL Bata, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos. and Radio Philippines Network. DXTV, Dipolo, Radyo, Ronda. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heavenly Father, we have now reached the day's end. Let us rest from today's word that we may awaken for a new day refreshed, and renewed. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our feelings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Is the burdens of the trouble, bring joy to those who are in sorrow. We pray for the safety of travelers. Grant wisdom, empathy, and compassion to those guarding the well-being of our nation and those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families and preserve the unity of our society, now and the days to come. In Jesus' name we pray. Amen. You have been listening to the XKD Dipolog Radio Ronda, a commercial radio broadcasting station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with license number DSD-0350-2023 effective January 1, 2024 valid until December 31, 2026. DXKD XKD Radio Ronda operates daily in 1053 kHz with a power of 1000 watts. This station is under the supervision of RPN Engineering, headed by engineer Felix T. Garcia Jr., electronics engineer with license number 19679. Its operation and maintenance are carried out by the first class radio telephone operator, Jolly licensed by the National Telecommunications Commission, Ruel Dicoil Bocayo, first class radio telephone operator with license number 93-1PIX-6272 and studio technician Jinsel Apaap Pigarido. RPNDX Katie Polo, Roger Ronda is now signing off.